Oh, bwonna atabuuzibwa ah, nti lwakyokozebwa okikokola nga bweoyagala ah, tewali mulala yegwe katonda wafe tewali mulala tewali mulala yegwe mukwano gwafe ekisa kubanga tuli mikono gyotulimu maaso gayo mukama katonda waffe buli ssaawa yonna buli dakika yonna mukama weeyongera okuyingira obulamu bwaffe n'okubeera nga gwe otukontolinga gweotufugayo mukama twewayo gyoli mubiseera bino ebiriwo enkomerero obeeko kyoyogera naffe olunaku lwaliro era bunooyogera ojja kukola era tetugenda kusigala ngaotubadde mu linnya erya yesu kristo amiina njagala kyongera okubaniza mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mikwano gyange mwenna abatulaba abatuliriza ku youtube facebook radio mukama ah, abawenya omukisa tuuka ku ssaawa zino nga mukyatunula kubanga ah, abamu twandibadde twebaseeka tuwumudde naye munakuwumula tujja kuwumula mu ggulu kunsi tewakyali kuwummulaolaba ensi etaami etaami singa owulira ku mawulire buli kintu kyonna kikyankalanye kontrol ebuze ebintu eh, kimu kyenkikyankalanye naye olunaku lwaleero ah, mukama katonda ayagala kontrolinga embeera ngaayagala kutandika naawe aleluya nolwekyo ah, kyenjagalanga bulijjo nga nkugamba nti baaku munno ogwokwira ku ssimu ngali mu bitundu nga bino byengenda okusomera ateekeko fm ezo asobole okuwulirako kati nno ng'oli eyo mukyalo ng'olina redio olifotoyoyiganga olina abantu bano mu kampala abakubire ku masimu bwanaaba nga bakyagataddeko bagambe nti kampala ateekako kyenda mu munaana tumanyize musanvu obeereko mu night prayer munange obeere nga owulira ku kigambo kya katonda ate ng'olina munno yenna fotofoto mugambe naye ateekeko kyenda mu mukaaga katonyeze zero uh, fm fotofoto ateekeko abantu abo kyenda mukaaga katonyeze zero ate weba olina munno yiganga mayuge bugiri uh, kaliro uh, wenge saidi yonna yonna eh, ekibi ebitundu ebyetoodde yiganga kugamba ti kikumi musatu katonyeze mwenda kikumi musatu katonyeze mwenda eh, yajja kubanga afuna bulungi nnyo obubaka ate mutundu kusenfosip ye masaka radio neyemugamba ti eko kikumi katonyeze musanvu paka ebizinga byekusese byantonde lwengo ah, saidi ye zonna zonna mbiriizi utandi wonna butandika paka kalungu semba buli masaka ateekako omugambe muna ateekako kyatinze ta bwubanga ali mubende owemubende nawe oteekako kyenda musatu katonyeza ettaano mubende asambya ah, kibaale awonna eriya wonna wonna ah, bwetolodde wetuli amina kakati nogwe naawe wembaale noonya ku gold radio kyenda mu ttaano katujuzi munaana ah, radio eyo ekyaliko tukyagezesa naye eh, kuliko ejiri eh, eri yamaanyi akati ah, mukama katonda ajja kubanga akuwa omukisa ewa eh, facebook naye muganda ateekeko omutunda kusan fellowship oba pastor tom balaba mugerwa ah, oba mcf radio 98.7 FM youtube naye mugamba ateekeko mutundi kusan fellowship kakati awo nojja kuba ng'oyambidde eddala olunaku olwasande mugambe ateekeko tv tv esookera ddala eya uh, lighthouse ku saawa emu yennyini ku sande ku maca ate ku saawa emu n'ekitundu tv bukedde නැද්ද සිත් විභකේත් කසාවේ මුනේ චතුඳු කිවිස් කිවිස් කසාවේ මුනේ චතුඳු කුමචා ආතේ කසාවා පිරිනේ චතුඳු කු මොකද තීවි ආතේ නෝ දොකෝවා නෝගෙන කසාවා ආ සති චතුඳු ආ යොක්තේ කකෝ රෙස්ට් තීවි රෙස්ට් තීවි යජිනා වාව යාම් ඒ වසුම්බා චුවේ වෙස් ආතේ ඕෆා කසාවා මනානා ogende ku ubc kakati kyona eyo zonna zonna eri naddala abantu eredio gyetenabakutuuka babeere nga nabo bayambibwa kubanga bosobola okulaba ngaosaasaanya amawulire ga mukama katonda buli kanyomero konna katonda agenda kuwa omukisa ngaomulimu gwo gulema kubeera gwakusaasaanya amawulire ali ku youtube gwesaasaanya amawulire malungi Ah, katonda jakuwa omukisa nga otwala oyingiza abantu bwakabaka bwa katonda eki ekikyansi eno kyolina okubeera nga okola aleluya kakati olwaleero njagala tugende nga tusome ku kigambo ah, twagala ah, tuve mu controlling ya devo okufugibwa sitaani control oba mu luganda kwekufugibwa okontrolingibwa eh, sitaani tuyingire mu kontro ya mukama katonda katonda yagala kontrolinga ensi eno nga yafuga yakufuba ngaatandika kutandika naawe kati nno omuntu bwe yeyonoona nga sani amukemye n'amuyingizaamu n'amukema n'amulimbalimba <clears throat> kyeyatandika naye kwe kutandika okontrolinga ensi ngaatandika n'omuntu akati omuntu yamutandikira mu kitabo kya genesis sitaani bw'aba ayagala okufuga atandika n'endowooza n'akufuga kyoba olaba nti mukwana bwe bwolokoka n'osigaza endowooza ya sitaani sitaani yaba akyasobola okufuga eh, olokosa yatudde obulokozi naye ng'ate yetafaayo ng'endowooza akyagirina kubanga manyi nti ojja kwatula osoma ekigambo kya katonda obulina enjiri naye ng'ate eno mundowooza akyakontrolinga nakulowooza ebiri novuma abantu noyogera byonna biri naye ngaate oli mulukole akati twagala okuviira ddala mu kontrol ya devil hundred percent kikumi kikumi titaani abeere nga tijakukontrolinga abamu titaani akontrolinga ebyenfuna byo byonna biddobonkanye eh? naye ate toyagala oyagala ave mu kontrolinga ebyenfuna byo naye toyagala ave mu kontrolinga ndowooza yo amiina kikugamba ne bwenakusabira nositaye nga tajja kontrolinga byanfunayo otandisa ofuna obulungi ebintu byona ogagga wadde ofunye sente naye azironga azakyakontrolinga endowooza yo era sente ojazikozesa kwagala kwani kwa sitaani kubanga ajja kukontrolinga kugamba nti akati ofunye sente jagala owasa omukazi owokubiri kati ofunye sente jagala otandika okugulira abantu omwenge amina kakati nolwekyo twagala kuddukira ddala kontrol ya devu ate katonda ayime mugwe nga amaze okukontrolinga jakubanga osobola okukontrolinga jakubanga osobola okukontrolinga abantu abalala nina amakulu ago tujagala beeyo mumaaso omukyalo mufumbo katonda bwasobola okukontrolinga kikumi ku kikumi ajja kukozesa okukontrolinga omwami omukomyo omukontrol ya mukama katonda awulabawo kubanga abamukakati olaba mukaaba bukaabi omusajja yayingiramu emyoyo gya mucontrolinga n'agenda n'apaalukirira omukazi omulala eh, gwakati bagala omunoyo nakifuba simanyi olopekwe wanyazaala simanyi kwerosi nyazaala tasobola ocontrolinga musajja n'amusobola amina <laughs> naye nga musobola kubanga biri ebimucontrolinga bimusingira ddala amaanyi tugenza bitabo kyalubereberye genesis esula mukaaga ah, olunyiriri olwokusatu olubereberye olubereberye esula mukaaga n'olunyiriri olwokusatu katonda nayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe kubanga naye gwe mubiri ne olubereberye esula mukaaga olunyiriri olwokusatu mukama nayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe kubanga naye gwe mubiri naye akaki katonda yagenda okulaba nga omuntu omwoyo gulinga omufu omwoyo gwonoonese naga sikyaddayo kugwisanya bwenyina muntu omuntu afuuse mubiri omwoyo guddukidde wa sitaani kati sitaani yamukontroli nga yamulinako obuyinza endowooza ye genda ku niyokutaano endowooza yefaanana etya sitaani gyeyali amaze okontrolinga mukama nalaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi hmm. na buli kufumiikiriza okw'ebirowoozo eby'omutima gwe nga kubikwerere bulijjo mukama neyejjusa kubanga yakola kakati agenda okulaba omuntu nga control endowooza eh, y'omuntu ekyafuwadde ngeeya sitaani kakati sitaani kyeyasookerako nga yala okweddiza ensi eno n'ayingira endowooza y'omuntu n'atandika ogikontrolinga Hmm? nga sitaani kwegamba buli njala kutegeeza nti sitaani nga kontrolinga oba akuyingiza muzimu gwa busungu uh, owulira nga wokozesa ebintu byewejjusa buli ddakiika eh? mukyala omu yagamba omwana yamutuma omwana ekintu oba yeerabira oba nagaana oba nakola atya obusungu ne bumukwata ne bukontrolinga n'akwata ekiri ekyabuli mu maaso n'akuba omwana mpozi yamuteirwa wali n'amugjamu eriiso n'akaaba amaziga nze nettidde omwana wange banange yafudde naye tulowooza nti yatulakaawo n'ateesa nti kanjiyemu omwana eno eriiso naye kiri ekyamuyiira mu ndowooza kyamukontrolinga tekimukozesa ekisobo aleluya kakati nno obujja busobola okukontrolinga ne bukozesa ekisobo n'oyiira mujja wasidi eh? obukyayi busobola okukontrolinga ne bukozesa ekisobo kakati n'abantu bano sitaani yaba yingiramu endowooza naala niko gikontrolinga kakati ninjaga kutegeeza nti sitaani tosobola mugoba mu bintu byo tosobola mugoba mu maka nga tonnamujja mu ndowooza kubanga ebyebweru byonna nabwe binaateereza bitya eh? oba eh, nebibeera nga katonda akala atandisa obikontrolinga naye ate eno endowooza ejja kujjaera ebitte amina kakati nno sinagamba nti kangisanyeewo kubanga kati sikyasobola gikontrolinga omulaba agiyingiddemu amina mhm. mukama neyejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi mm. nanakuwala mu mutima gwe mm. mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi mm. okusookera ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu kubanga nnejjusizza kubanga nabikola naye nowa nalaba ekisa mu maaso ga mukamanowa ye nalaba ekisa mu maaso ga mukama katonda kakati wakati mukavuyo kano akali mu nsi nga abantu balaluse ensi nga etakuuse kontrolo ng'egaanyi katonda ayagala bannuuwa era ndowooza ojja kugamba mukama nze nuuwa nvuddeyo olwaleero amina nuuwa ekyo ekyamusobozesa okulaba ekisa mu maaso ga mukama katonda n'alaba ekisa n'ataasibwa embeera kiki ekyamusobozesa kyali kiyongera wansi kuno kwe kuzaala kwa nuwa mm. nuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe amina mu mirembe egyo egyomutawaana nuwa yasigala mu kontro ya mukama katonda yasigala mu kifaananyi kya mukama katonda abalala bonna bonna abaazaalibwa bonna kuva ku mulembe gwa adamu bonna baali bayingidde kontrol ya devu nga sitaani abakontrolinga nuwa yasigalawo era nuwa katonda n'amugamba nti ensi eraluse ensi eyonoonese gwe zimba eryato oyingire wano nkutaase era n'amutaasa n'amugya mu kavuyo konna akaali kagenda bubeera mu nsi ye n'amukontroli nga n'amutaasa aleluya kekimu kyagala kikusomesa olwaleero nti bwe tunayingira mu kontrol ya mukama katonda mukwano gwange eh, noofa mu kontrol ya devo ekuvira eh, ddala mu ndowoozayo nga tekyali mu birowoozo byasitandika si yakozesa emirimu gye gyayagala ojja kubeera ngaosobola kikola ki ah, nabino byonna ebyawansi agenda bitkontoli nga tugenda kubonaabona ngaabantu bagenda obonaabona gwe ebyo bigenda kubeera bulala kubanga olika kontoli nga owaamaanyi nyo asinga embeera amaanyi amina kakati nno byombi tosobola kubyejjamu wekka wabula tulina omusaayi gwa yesu kristo n'omwoyo mutukuvu omusaayi gwa yesu gwegukka gusobola otujja mu kontrolo ya devo yesobola okujjamu ekontrolo e, e, yaani ya sitaani eyatuyingira olaba mu kitabo kya matayo matthew esula biri mukaaga olunyiriri olwabirimu omusanvu matayo essula abiri mu mukaaga n'olunyiriri olwabiri mu omusanvu mm-hmm. n'atola ekikompe ne yeebaza n'abawa ng'agamba nti munywe ku kino mwenna kubanga kino gwe musayi gwange ogw'endagaano oguyika olw'abangi olw'okugyawo ebibi mm-hmm. kakati omusaayi guno ogwa yesu kristo gwe gusobola okunaazaamu kontrol kubanga guva amaanyi okusinga omusaayi gwanyi ogwa sitaani gwe gwakuteeka mu ndowooza muli omusaayi guno ogwa yesu kristo gwe gulina amaanyi okusinga omusaayi okusinga sitaani yennyini akulozesa oba akontrolinga endowoozayo eh? kuba buli kintu kyonna kyokola kyokola kyoyogera kiva mu ndowooza kakati kyolaba nti ah, oluusi ekintu ekimu oyinza obutakyogera naye ngaate mu ndowooza mwekiri naye ate ebira bingi obifulumya okuvuira ddala mu ndowooza yo amina kakati no ah, omusayi gwa yesu gwetuyita negutujjamu endowooza eyo amina nekutujjamu endowooza eyo akati endowooza eyo yinza okubanga yabajjajja nga evira ddala mabega ngaobusungu bwakika obuyombi bwakika Mm-hmm. obwenzi bwakika nga bwasimba kakati era omusaayi ogwo bwe bugenda obusimayo olwaleero eh? bugenda oyinza okugezaako ngaolina obusungu bwakika n'ogezaako okuwerekayo naye tubuyinza kukiriza kubanga bulina omulanja gw'amaanyi nnyo naye tugenda kwapulayinga omusaayi gwa yesu olwaleero mu petero ekisooka essuula emu olunya ekumi n'omunaana petero ekisooka essuula esooka n'olunyiriri olw'ekumi n'omunaana hmm. nga mumanyi nga temwanunulibwa na bintu ebiggwaawo feeza oba zaabu mu mpisa zammwe ezitaliimu ze mwawebwa bajjajjammwe mm. wabula n'omusaayo gw'omuwendo mungi ng'ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema newakubadde ebbala ye kristo mukama agenda tujja mu mwoyo mumyoyo gye egibadde gikontoli nga endowooza zaffe okubirala mu bajjajja kubanga waliwo n'ebizibu eby'ekika n'empisa eyekika n'endwadde eyekika naye nga tonaba kuva mu bwavu bwakika butafumbirwa bwakika eh, mukama ayagala kusooka kujja mumuze bwakika obuyobi uh, bwekika obusungu bwekika kwegamba ekintu ekikontolinga ndowoozayo aleluya kakati kasitanaendowoozayo eh, kasitagijjamu ebintu ebibadde bikontolinga endowoozayo eh, najja n'atuulamu kugamba endowooza neefuuka kisaawe oba emmeeza platfo kwatuula okugyawo kontrols nendala zonna ayime mu ndowooza yo ajjawo kontrol ya sitaani abadde akontrolinga nabaanawo nga buli sitaani atudde munabaanawo buli buto lwafuna luvaamu lubuto lwafuna luvaamu akontrolinga nabaana abaana obugumba omuzimu ogwobugumba akontrolinga nabaanawo aganye okuleeta abaana baganye okuyingira mu lubuto amina akontrolinga ah, engalo zo tezikwata ku ssente oba buli kyokukwatako nga kifa naye njagala kukubuulira olwaleero nti okkiriza yesu kristo n'afuna ekifo mumutwe gwo ng'amaze okugyamu kontrolo ya sitaani ebyebweru byonna bigenda kusoboka olunaku lwaleero aleluya yakikola ku nuwa era nuwa n'ataasibwa ne kakati gwe nuwa waleero wakati mu kavuyo akali si mu biseera bino ebyenkomerero gogenda okubeera nuwa owaleero bannuwa tebabeera bangi nnyo ku mukwano gwange abalala bakaba bukaabi abalalawali eh, eh, ndowooza tekyalagibwa naye kyemanyi nti amataba we gatandika okujja tegakya lunaku lumu gatwala ennaku batugambe forty days ennaku makumi anange enkuba etonya nani store naye abantu kyemanyi basala amagezi mangi mwalimu abawalampa emiti waliwo abaawuga waliwo abakolenga bagezaako okwekontrolinga naye nga nkubuulira ebaalemererwa paka abamu ne balinyako ku lusozi waggulu abalala ne balinyaku lwakendi waggulu ku bizimbe wa era byabalumbayo eyasobola yekka yeka nowa yari asobodde okukontrolingibwa ne righteousness n'omwoyo wa mukama katonda amiina nolwekyo ebiseera bino tulimu ebyenkomerero nga amagezi gatubuze ebintu byonna byonna nga bitabukidde galinga ddala ebiseera ebyamataba kontrol ah, etaanyi ogezaako kontrol nga kino nekigaana abaana ogezaako ba kontrol nga naye nabo bafuuse nga misege balemeredde naye jja kutegeeza katonda agenda okontrol nga ggwe yagenda okontrol nga abaana bo yagenda okontrol nga amaka bo yagenda okontrol nga emirimu gyo ekyo nkikuwulidde olwaleero njagala okigezeeko god is so powerful kasito wamaanyi nnyo kasito muwa ekifo wagenda okukolera takolera bweru ayina kujja kuyingira mu ndowooza yo amiina kakati nno pawulo kyava atugamba mu kitabu kyabaruumi romanis esula ekumi nebbiri oniyosooka abaruumi essula kumi nabbiri n'olunyiriri olusooka kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa katonda okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu entukuvu ah, ezabuka katonda tugenderera oky genda maaso okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu entukuvu esanyusa katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi nolwekyo mubiri ayagala kukontoli nga tekukyaweereza sitaani toddayo kozesa mubiri gwo kuweereza sitaani omubiri gwo guwe mukama katonda guweereze mukama katonda yekka teguweerezanga sitaani ngaate ekiddako so temufaananyizibwanga ng'emirembe gino mm. naye mukyusibwenga olw'okuzzanga obujja endowooza yammwe mm. mulyoke mukemenga bwebiri katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu kakati nekyaleeta yesu kristo kwe kutujja mu kontrole ya devo atuteeke mundo mu kontrole mu kufugibwa kwa mukama katonda kati endowooza eno ye ajozaamu n'omusaayi gwe n'akuteekamu akuba ah, omwoyo mutukufu omwoyo mutukufu najja n'atuula mu ndowooza yo n'tandika okubeera nga eh, eh, yakontoling endowooza yo eh, endowooza eno omwoyo mutukufu agiteekamu byetuyita ebibala ebibala eby'omwoyo mutukufu n'akuteekamu laba abagala tiolabe ah, taano abiri mu bbiri kwegamba endowooza yo neddayo mu kifaana kya mukama katonda okulokoka is to be perfected in god kwekuddayo mu ndowooza ya mukama katonda naaba nga yakontolinga mhm. taano abiri mu bbiri abaggala kiesula taano olunyiriri olwabirimu ebbiri naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala mm. okusanyuka emirembe okugumiikiriza ekisa obulungi okukkiriza obuwombeezi okwegendereza ate eyo endowooza omulokole gyolina okuyingirwamu omuya mukama katonda gyakuteekamu kati ffenna abalokole twandibadde n'endowooza emu amina nga boolaba nti ab'ekika kya gundi ba busungu abenyumba ya gundi benzi abenyumba y'abagundi bayombi kugamba nga waliwo omuzimu ukontroli nga negubateeka mu mpisa emu kakati naffe abalokole mukama ayagala tuteeka mu mpisa emu e, eyakika kimu ey'omwoyo omutukuvu nga tulina endowooza emu nga ffena tulina okwagala kwekumu ngaokwa katonda nga ffena tulina emirembe nga tulina ekisa nga tulina obuwombeefu nga kontrola eyo giraba emizimu nga bwekisobola kibadde kikontroli nga mufamire nga kikuleesa uniformity eyekika nga luusi bakuwanabwa nti eh, mulokole ako kattusa akeewaabwe keeko kwemulabayomba ako keekeewaabwe ako musaasire busaasizi kakati nera bagenda kugamba ti akati mulokole ako keekabalokole ako amina kekabalokole ako okwagala okwo kweko kwenyini okwomwoyo wa mukama katonda kweku mulimu singa ffenna tufuna empisa eyo kakati yesu kristo gyeyagala atusange nga tulina kontrolo ye e, ajirire ekkanisa e, eteriiko bbala dolufuyiro ng'eri mu kontrolo ya mukama katonda nga yonna tulina empisa emu tufaanagana tulina ekika kimu amiina nolwekyo ah, yesu agenda tunaazamu empisa yonna ey'obuzaaliranwa atuteekemu empisa emu fenna nga tulina abalokole tulina empisa emu fenna tuli bannuuwa sijja kwegeraagenya ku nuuwa kubanga nuuwa naye alina bye yayonoona mu maaso eno yagenda kweyambulana n'akola ebya zonto naye baka ku baana bigwanna kitalo nyo amin <laughs> endowooza ya yesu kristo pawulo atugamba tatugaa nti mufune endowooza ya nuuwa naye atugamba acquire the mind of jesus christ mufune endowooza ya yesu kristo aliruya endowooza eyo egenda okusobola akati nno ekyobulaba eh, nti eh, eh, tetujja kwenenya bwenenya oba kuyita yesu kristo okutunaazaamu ebyabuzaalona byokka naye ate nebyo oba tomanyi kubanga sitaani muzigezi nnyo ebimu abikweka n'otusobola biraba oba nolowooza nti birungi naye nga ate katonda abivunaana kakati nno ye dawudi olwokubanga yalina omutima ngaogwa katonda naye ate yamanya nti wayinza okuvaayo obuntu nti obulala obwekwese eh, bayibuli emwogerako ngeyalina omusaya omutima ngu gwakatonda naye teyakoma olaga nti awadde nna omutima gwakatonda naye mukama wayinza okuvaayo obwekwese laba mu zabbuli yekumi n'omwenda njagala olwayo obwekwese buno obunoneyo zabbuli yekumi n'omwenda olunyekumi nebbiri zabbuli kumi na mwenda n'olunyiriri olwekumi nebbiri ani ayinza okukebera ebyonono bye hmm. onnongoosa mu bibi ebikisibwa mhm. era n'embyamalala oziize omuddu wo mhm. bireme okumpangula bireme okumpangula bagamba bakuyita kuwangula so that they may not have dominion on me bireme okubeera nga binfuga eh? era nembyamalala galimu omanyire malala kyangu nnyo okufuga eh, katugambe osumuluddwa <clears throat> mwe bwavu naye ng'ate endowooza ekyalimu amalala omaisha amalagali gekweka nga oli mubwavu nnyo nnyo nnyo negwekeka neweewombe kando katonda nobuyita godi godi nyamba naye osumululwe ate katonda afuuke gaadi aleluya dakiika budakiika nga yafuuse dda gaadi my gaadi oyo afuuse mukumi wakiro ate wali abadde godi yenyi Amina. Ah, Kakati no chola banti yetawu ya ganti sebu wangi. Kweka ite nili amala dile mo kumpangula. Nekwe banga ngaka wa dile banga mfunya sende mukama katonda. Berenga nsuru kumanya chiri e chintu e chibada chikontrolinga. Nchi e, eh, chintuje walimo kubawa e chinfuga mundayangi. E yusara jio gendo kusabula uge mukama walimo kubawa e chifuga mundayangi. Mukama jangu ochindage ochindikulire. Damo lunyiri otugulire bulungi. ani ayinza okukebera ebyonoono bye hmm. onongosa embibi ebikisibwa hmm. era n'embi amalala oziize omuddu wo bireme okunfuga hmm. wentyo bwe naba nga eyatuukirira so omusango gw'okwonoona okunene teguli nsinga gyokubeera nga eyatuukirira okutuukirira tekutegeeza nti weerenyawo byomanyi byokka uh, this is the difference eno yenjawulo kati wa obutuukirivu obuwo n'obutuukirivu bwa mukama katonda muzungi tuyita self righteousness and righteousness of god eh, obutuukivu bwa katonda ng'akulaze nebyobadde tumanyi eh, naye obutuukivu obubwo bwobadde oyogera olujjo ng'ogenza okusaba mukama ntambulidde mutuukirivu naye lwaki mbonaabona bwenzi mukama ntambulidde mutuukivu nkuweereza lwaki bino bintuukako oyo bamuyita self righteousness bubwobwa bubwo naye obutuukivu katonda bwakwagaza mubuuzo olwaliro ge mukama katonda ndaga ensobi zange zibadde zinneekweseemu ajja kugamba nti e, bwokola bwoti ekyo kibi bwokola kino ekyo kibi kiveeko ne bwabanga omulala mulokole munakyakikola gwe nakigaana kite tewegeraganyanga na muntu yenna weraganda yesu ayogedde naawe olwaleero amiina akati nno ekigambo ekyo njagala okitegeere bulungi ate bwetudde mu kitabo kya eh, abagalatiya omwoyo ono gwe tulabye yagenda okufaananya yesu yagenda okukyusa kuteeke mu kifaananyi kya yesu kristo abagalatiya essula nnya olunyiri okuna abagalatiya essula nnya n'olunyiriri olwokuna naye okutuukirira kw'ebiro kwe kwatuuka katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka alyoka abanunule abaafugibwa amateeka hmm. tulyoke tuweebwe okufuuka abaana kakati nno yesu yatumibwa ku nsi kuno ajje asunule n'omusaayi gwe atugye mu kontrol ya sitaani asiteeke mu kontrol ya mukama katonda ate ku luno si kubeera mu kontrol ya mukama katonda kyokka naye ate ogenda kufuuka mwana we kati omwana alina okufaanana kitaawo gwe mutawana omunene nnyo omwana alina okufaanana kitaawe kati olina okufaanana otya kitaawo nti olwokubanga tufuuse baana ayagala kukola atya era kubanga muli baana hmm. katonda yatuma omwoyo gw'omwana we mu mitima gyaffe ng'akaaba nti abba kitaffe kakati nalyoka akwata omwoyo omwana we n'amukuteekamu omwana we yesu kristo yesu yafaanana taata we mukama katonda naawe akufudde mwana we kyava akuteekamu omwoyo wa muganda we yesu ye mukulu waffe abeerenga naawe ofaanana yesu ofaanane katonda olinde control oddemu akontoling uh, essanyu lya katonda yenna kankule oba omuzadde yenna kulaba nga omwana akugondera omwana bw'atakugondera nga omwana tagandulira kitaawe owulira ennaku mpitirivu yatakugondera ate yatakufaanana uh, combination eyo giraba afaananaku mulinaano ate takujeme kakati nno omwoyo omutukuvu ono wira adaptas agenda tuwa twediza atukontrolinge abeere nga tukyali kululwa oyo nolunga yewaserefu naye nga ye yafuga mu bulamu bwo era omwoyo ono agenda kubanga yakwagaza ebintu ebyowa katonda akukyayise ebintu bya sitaani okyawe katonda byakyawa oyagale katonda ebyayagala aleluya naye bw'otofuna mwoyo ono wadde oli muloko ojja kwesanga nga e, okola ebintu otyandagadde ekkola kubanga waliwa kontrolinga mu ssula ey'abalumi essula eyomusanvu olye kumi n'ettaano romans 7 abaluumi essula musanvu n'olunyiriri lwa kumi n'ettaano kubanga kyenkola sikimanyi mm. kubanga kyenjagala si kyenkola uh-huh. naye kyenkyawa kyenkola kakati nno uh, ojja kukisanga nga kyokyawa kyotanjagadde kola kyokola naye ate kyoyagala nga tusobola kikola kakati eddaala ebyo abasinga obungi gwe tubadde ng'omanyi nti oli mulokole tewandiyombye naye weesanga obiyombyeyo manyi nti oli mulokole tewandiyenze ne weesanga ng'oyenze kakati awo kontrola eyo kyetugenda okusaba katonda gituggyemu olwaleero nga tugenda kuba nga twenenya endowooza zaffe azikyuse aliruya kakati no bwe tumala ogoba sitaani mu ndowooza zaffe mu kontrolinga yaffe tugenda kubanga tuteekamu omwoyo wa mukama katonda yagenda okubanga yakontrolinga obulamu bwaffe nga yatukontrolinga amiina era omwoyo omutukuvu oyo gwe mulimu omukulu gwakola okukuluŋŋamya n'okubeera nga yakontrolinga obulamu bwo mu kitabo kya yokaana esoya ekumi n'omukaaga atandikirawo omwoyo omutukuvu oyo okukontrolinga Ah, yokaana kumi na mukaaga olunyiriri olw'omusanvu yokaana essula kumi na mukaaga n'olunyiriri olw'omusanvu naye nze mbagamba amazima kibasaanira mmwe nze okugenda kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira naye bwe ndigenda ndi mutuma gye muli mm. ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango akati n'omuliro n'omutuufu bw'ayingira bulamu akulumiriza ah, ekibiraga mwana wange ekyo kireke tokikola olaba genda okukontrolinga n'akulumiriza bamwita spirit of conviction n'akulumiriraga nti mwana wange tokola ekyo fe abantu tukunenya bunenya ate bwe tukunenya ojja tukyawa naye omwoyo omutuufu ye tagenda kunenya genda kukulumiriza eh? akulumiriza nti mwana wange ekyo emugiro kyanyu ey'omwenge mbi bw'oyogerabwoti ekyo kibi teri muntu asobola kulongoosa okusinga omwoyo wa mukama katonda omwoyo wa mukama katonda ajja kubanga akulumiza era ondigenda mmusaba aye omwoyo omutukuvu yingira mu bulamu bwa onumirizenga obutuukirivu onumirizenga ekibi amina ate tagenda kukomaawo ogenda ku luyiro lwekumi nesatu naye bwalijja oyo omwoyo w'amazima anaabalungamyanga mazima gonna ate bwamala omwoyo mutukuvu agenda kulungamya mu mazima gonna agee mwana wange obulimba sitaani akulimba oyo omulenzi gwolaba akulimba muyagala kuwasa waapi ayagala zonto munyuke wadde yewoomya atya amina kakati nno omwoyo ono ogenda kuyita mu nsi eno ng'olinga nuuwa ebitimba kya sitaani ogenda kubiwona nyonyonyo n'amaanyi ogenda kubanga owona olubabu kubanga olina omuntu akontroli nga agenda okuyisa mu mbeera eno enkambwe ekiseera kino ekisigadde mukwano gwange toyinza kisobola mu maanyi go kubanga kitususeeko obuyinza twetaaga controlling spirit omwoyo agenda okubanga controlling obulamu bwaffe okutiisa mu kiseera kino ebyenkomerero tusobole okubeera nga tuyingira obwakabaka bwa katonda naye bwetogaawo abamu kyobola nti batandisa okwettanga embeera ebasobedde abalala balwana abalala bakola bakya embeera ezamaganya emunsi yonna entalo muziwulire ye afghanistan somaliya ludda wa yonna biganyi kontrol eganyi waliwo omuliro ogwaka gwakedde kumpi mwezi mulamba gubalemye kontrolinga amina kaka kyendwadde yiino esituse ebalemye okontrolinga kugaba buli kintu kyonna ekigenda okusituka kijja kubanga kizibu kontrolinga naye gwe bwona otandikana ki nokontrolinga endowoozayo ebweri yonna mukama agenda kukontrolingayo aleluya era ogenda eh, kutaasibwa genda kutaasibwa olubabu lwonna olugenda kuba mu nsi amina kakati nno ah, sitaani Ah, nga tumaze okwotolingibwa munda eno mukama katonda takomaawoka yongera wansi awo waliwo ekirala kubanga kyayogerenga ku bwoyekka hmm. naye byonna byanawuliranga byanayogeranga hmm. yanababuuliranga ebigenda okujjakyo ajja babuuliranga ebigenda okujja kwegamba eh, omukisa gwe tulina nti buli kintu kyonna ekiriwo ku nsi kisooka mu nsi ya mwoyo nezina nekibeera manifesto nekyeraga ku mubiri naye nga kisooka eri waggulu aleluya nga bwolaba gwe olina omwoyo ate olina n'omubiri kati buli kintu kyonna kyokola mu mubiri kontrolo yaki eri mu mwoyo eri omwoyo gwekontrolinga ebikolwa byo munda bwe waba nga waliyo obusungu ebikolwa bigenda kubaa nga bivaayo nga bya busungu munda bwe waba nga waliyo kisa ebikolwa bigenda kubaayo nga bya kisa kontrol eri mu mwoyo gwo kakati no neeza nensi ey'omwoyo naye bweri nti ebintu byonna byonna byolaba ku nsi bibeera ne kontrol mu nsi ey'omwoyo kyola nti ebimu biroota nga tebinnabaawo n'oloota accident obadde ogenda masaka ku mande ekitu kyayo n'oloota nga ofunye accident erugaya kati accident eba yabadde yaweddedde okontoolingwa mu nsi ey'omwoyo era yaweddedde okontoolinga mu nsi eyo era oyo bwerunde bwogifuba otya nti ovuga emmotoka bulungi ogende sipiidi taano kyawedde dda era lazima ojja kikola ki ojja kifuna accident naye kati omwoyo omutukufu ono ng'agikuleetedde n'akulaga nti accident yiyo nga bwatugaba nze njakulaga ngaebigenda okujja ate y'omu gwetugenda okwekwata agipangulule agijjewo kontrol eno ebadde egenda okubaawo ebweru ereme kubaawo olaba amakulu genjagala okutuusaako olwaleero nti omuyo n'omutuufu yagenda okuzanya paaki eyo eryobulamu bwo teri kintu naisino koyisesa ebintu byepanga byokka nedda waliwo sitaani abissa mu nkola oba omuyo omukama katonda nolwekyo Ah, okkiriza munsi eyo omwoyo oba nga okontrolingibwa katonda ajja kubanga akubikkulira enkwe za sitaani mu nsi ey'omwoyo tuzifaafaaganye ate butuma luzifaafaaganya ero ebweru wajja kubanga wavaayo kwagala kwa katonda kwokka amina era ogenda kimusaba obe mukama katonda saagala kintu kyonna kibi kuntuukako nga tokimbikulidde gyekiva mu nsi ey'omwoyo ate bwekimbikulira mu nsi ey'omwoyo gyekiva atonyamba za amaanyi agasobola okukifaafaaganya kireme okuvaayo ero wansi nga sitaani bwayagala aleluya akati nno sitaani ah, osobola okulemera kontrol y'omubiri n'obulamu bwo bwonna obwebweru eri munda nga tuvuddeyo eno akola endagaano covenant akola endagaano esobola okukontrolinga ki ah, obulamu ah, obulamu bwe obwomubiri n'akuyingiza endagaano endagaano kyekintu ekyolubeerera bulamu obwo ekiremerawo e, e, akola ah, naawe endagaano era bwogenda mu kitabu kyabalu bamuyitani bamuyita abagatiya tudde mu bagatiya bagatiya essuula nja kulaba yakusatu තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම නැත්තම්. රවකලචිය සුරස්සතු නොරිනිදී උර කුමිනේචානු. අවෝර්ගාන්ඩා ජොගිර මුවොන්චු. එndaගනෝ නේ වකුබදෙන්ගා යමුතු වොන්චු. බෙමරෝ කුණුවේරා. සවලිය ජිජේවෝ නේ වකුබත ජොංගිරකෝ. අහා. අහදේ නොස්තානිය කොරනේ එndaගානෝ. චෝරාචි අවන්තෝ කොවා. බස්කේනේ බස්සමිරා. එහෙම කුසමිරෝ කුචේචි වක්වලයෝ. nga banoonya bya bugagga naye sitaani agala nga sina kuba bya bugagga njagala ombeere nga nyingira mu bulamu obwo nga nze kontrolinga n'asobola nti okukontrolinga ogenda kukola endagaano ogenda kusala endiga endiga emyufu eya lubaale gundi musale omusaayi ogwo tukole omukago nammwe kole omukago ogwa famire famire yonna eggwayo kagamba famire yonna njagala era asigalayo ng'awuuza onaaluwa kaalokoka kanyeri ku kibuga kaalokoka nti katukalumbe katulabe bukyali akatino kyenjaga okutegeeza nti ah, eh, ah, ah, endagaano kasita eyweera tutaani amaze okuyingira mu kontrol ya famiry oli kaka tuyinza kuva mu kontrol eyo okugjako nga waliwo endagaano endala egenda okugjayo waliwo endagaano endala egenda okuja era katonda yawooninga abaana ba isirayiri mu kitabo kyokuva essula yabirimu esatu essula abirimu esatu olunyi lwa satu mu ebbiri okuva essula abirimu esatu n'olunyiriri olwa ssatu mu ebbiri mhm. tolagaana nga ndagaano nabo so ne bakatonda baabwe mhm. tebatuulanga mu nsi yo mhm. baleme okukwonoonya ku nze kubanga bw'oliweereza bakatonda baabwe tekirirema kukubeerera kyambika kakati no ah, yawoni nga banabuse nti temuyingiranga mu ndagaano ne bakatonda baabwe katonda misanvu bakatonda balubaali kubanga bwoliyingira mu ndagaano zaabwe oyengedde ekyambika oyingidde ekitimba takuta ajja kontolinga emirembe mulembe ku mulembe mirembe ku mulembe mugaa nti ah, kano kano kekaabo ah, akaaba enkima nga kadda yajjaawo waddanyo nnyo mweyatandikira nolwekyo uh, mukama katonda ayagala okukujja mu uniformite yonna oyinza okuba nga olina uniformite kufaanagana era bulijjo mubuliramo nawo nga batuwa obujulizi nti ewaffe wali tewabangayo omuntu yenna afumbirwa lwaki omuzimu gukontolinga gugamba kutya nti abawala bomufamire muno balina kubeera nga benda bwenzi amina tewali bufumbo ola newagamba nti ewaffe walinga tewabaayo kuzaala nga abantu bavaamu mbuto ewaffe ng'ekikontrolinga muzimu gwa bwavu teri eyo alinayo kasente n'omu kakati kontrole eyo tugenda kigivaamu tutya olw'endagaano tugenda okuyingirayo musaayi gwa yesu yegenda otujjayo era bwe tugenda mu kitabo kya zaakaliya zaakaliya olitwalayo endagaano ya yesu kristo ngetujjako ekibi okusooka etujjako kontrole y'ekibi kakati olwo kontrole eyo egenda otujja mu bunnya bwa sitaani gyatusudde zaakali esula mwenda olunyiriri kumi n'olumu zekali esula mwenda n'olunyiriri olwekumi n'olumu era naawe olw'omusayi ogw'endagaano yo nzigyemu abasibe b'omu bunnya omutali mazzi mm. mukyukire ekigo mu abasibe abalina essuubi ku lunaku lwaleero mbuulira nti abasibe abalina essuubi akati nogwe aweddemu essuubi oyinza obutakyuka naye akati jagaloddemu essuubi essuubi likubeera mu kigambo kya katonda emisana tuwawulirira ekigambo kya katonda nolwekiwa awulirira ekigambo kya katonda ba n'essuubi olwali togenda kuva mu ndagaano ezaani tujja kubanga twenenya endagaano zino ezitwayingiramu nga tuzitegedde tuziveemu tuyingire mu ndagaano ya mukama waffe yesu kristo yes egenda tujjamu bwenaye tujjamu egenda tukola etya mukyukire ekigo mu abasibe abalina essuubi ku lunaku lwaliro mbuulira nti ndikuddiza emirundi ebiri tugenda kuddiza emirundi ebiri kyolaba nti mukwano gwange tulaba ngaomusajja ibulayimu ibulayimu ebisembe byonna nge maze okwonoona okuvira ddala mu kwadamu katonda yagala okuddamu okuba ensi eno omukisa n'ayitayo ibulayimu katufunga nempolampola ndowooza tujasobola omumaliriza ah, musula ekumi nabiri yalubereberye n'amunonayo n'amugamba vaayo mu nifomite yewammwe esula eh? ah, ya kumi nabiri oyosooka ensi yonna yonna ngaemaze okwonoona nga bwe twagirabye Natali kanwa ne ne ne Ibrahim ngayo kutta mu pressing yenseno aji controlling ya tani kanu saje Ibrahim na iya mugamba atya nga mwagenda kutandika nawe oluberebere yo 12 olunyiri yo soka awo mukama nagamba Ibrahim nti va mu nsi ya nnyo era wali ekikaakyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga kulaga nange ndikufuula eggwanga eddene era nnaakuwanga omukisa mhm. era nnaakuzzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe amugamba nti beeranga mukisa era ngenda kugaggawaza ngenda kulabya omukisa obeere nga nkuteeka mu kontoole y'omukisa kakati nno ye ibulayimu yamanya mukisa guno gwebweru nga bwe tulaba enjiri eh, gye tunina e a prosperidade como caro se prosperidade eu vou furar por ela com o povo e com o dinheiro nem vou comer o povo e ele que está ali a controle o mundo e eh? assim que a sua taina já foi não o está ali na gaga de banjo naye ye aba kontrolinga naye katonda ayagala ayiweerwa kontrolinga ate ne wona kontrolinga kakati ibulayimu nti yamanya kkolo ye kolo ye yali alowooza nti agenda kugaggawala kugaggawazi nakulaba mukisa kati mu ssuula eyekkumi n'ettaano katonda n'amukola naye endagaano era endagaano eyo jagala tugirabe bulungi olunyiri olusooka lugamba lutya kumi nattaano lunyiri olusooka oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya mukama ne kigira ibulaamu mu kwolesebwa hmm. nga kyogera nti totya ibulaamu nze nga boyo n'empeerayo ennene ennyo mm. ibulaamu n'ayogera nti ayi mukama katonda onompaaki kubanga ntambula nga sirina mwana mm. naye aliri ennyumba yange ye damasiko eriyeeza n'agamba naye onompaaki kasooka ompita ebbanga lino lyetoola sirina kyendaba kaka kino ebweru w'endagaano katonda akola bitono yalina okusooka okukola endagaano olwo katuukiriza ebiri ebintu byonna byonna byeyogera naye genda mu maaso kulyayo olunyiriri olwokusatu ibulaamu n'ayogera nti daba tetonfadde ezzadde era laba eyazaalirwa mu nnyumba yange ye musika wange era laba ekigambo kya mukama ne kimujjira nga kyogera nti omuntu oyo taliba musikaawo naye aliva mu ntumbu ezoggwe yaliba omusikaawo hmm. namufulumya ebweru nayogera nti tunuulira eggulu kaakano obale emmunyeenye olunyiriri olw'omunaana nayogera nti ayi mukama katonda kiki ekinantegeeza nga ndigizikira hmm. namugamba nti ontwalire ente enkazi eyakamaze emyaka esatu n'embuzi enkazi eyakamaze emyaka esatu n'endiga ensajja eyakamaze emyaka esatu ne kamukukulu ne jibetto mm. ne yeetwalira ebyo byonna n'abyasamu wakati n'ateeka ebitundu bibiri bibiri nga birabagana olubereberye kumi na ttaano olwekumi n'omunaana ku lunaku olwo mukama n'alagana ne ibulaamu ng'ayogera nti ezzadde lyo ndiwadde ensi eno okuva ku mugga ogw'emisiri okutuuka ku mugga omunene omugga fulaamina kakatena endagaano eno yamujja mu ndagaano z'ekika kyewaabwe yamujja mu ndagaano z'abajjajjabe nga wali baduga nti olw'endagaano yange ey'omusaayi gw'omwana wa katonda ngenda kujjayo n'amujjayo yamuyita n'amujjayo naawe mukama agenda kuyitayo waaliira akujjayo oyingire mu ndagaano ya mukama waffe yesu kristo kakati naekyo nekyo tekimala iburayimu omusula ekumi nettaano kumi na mukaaga ajajesomera awo n'asikirizibwa omukyala we n'ayenda nga balindirize tebalaba n'azaala mwagali omwana n'atamanya nti nti bino ebyebweru bino bikontolingibwa namunda munda wateka okubanga omwoyo gwo gukontolingibwa katonda kwe kumutumira mu kisula ekumi n'omusanvu n'amugamba atya oniyo osooka oluberebere essula kumi na musanvu olunyeriri olusooka awo ibulaamu bwe yali yakamaze emyaka kyenda mu mwenda mukama n'alabikira ibulaamu n'amugamba nti nze katonda omuyinza ebintu byonna tambuliranga mu maaso gange obeerenga mutuukirivu mhm. nange ndiragana endagaano yange nze naawe era mbikwaza nnyo naga nti endagaano yange ejja kunywezebwa na kontrola eri ey'obutuukirivu mu ndaayo bino byotandise bino era ogenda kuddayo ate eri gyeova nange gyeya okutegeeza nti mukono gwange ebintu byonna bino twagala ebweru biteeka okuba nga bikontroling zisooka eri munda kontrol ey'omwoyo omutukuvu akati ah, omwoyo oyo omutukuvu yagenda okontroling ebyebweru era nze nkuwulira olwaleero nti olwaleero maze okukavaako ekyo njagala okikiriza nti omaze okukavaako kubanga katonda asobola okugjamu obusungu ye katonda asobola okugjamu obwavu eka tonasobola okujjamu obutazaala byonna yasobola obikola naye fe twagala tukoleko bino byebweru byokka yakikolera ibulayimu ate naawe agenda kikolera olwaleero ogenda kikwatako amiina namugamba ah, nayongera ah, olwomukaaga kumi na musanvu mukaaga era ndikwaza nnyo era ndikufuula amawanga Hmm. ne bakabaka baliva mu ggwe hmm. era ndinyweza endagaano yange nze naawe n'ezzadde lyo eririddawo okutuusa emirembe gyabwe kyonna hmm. okuba endagaano ekyeridiba okuba katonda eri ggwe n'eri ezzadde lyo eririddawo uh, mukyala gwe byenagambye nti bwona osobola okuyingira mu kontrole eno n'ezzadde lyo n'abaana abakulemeredde tugenda kusinziira muki mukontoli katonda gyakuwadde tumuyite akontolinga abaana akontolinga omwami akontolinga omukyala akontolinge emirimu amaka byonna ebibadde bisaasaanye kuntu kyasobola baana bo emyaka kumi na munaana kumi na mwenda akubi ne bwomusiramu odrop ajjajja abyayitewo omenye ka nabo babwere waliwo abakontrolinga basobola olwanga omuzimu ogwobwenzi gumukontrolinze negukulemesa waliwo agusinga amanyi agenda okukontrolinga naye tajja kolera mu bbanga agenda kolera mu gwe aleluya mukifo gyokusula nga teweebase akaana kalaluse tomalina gye kalika akati eh, kolaba kumoggola maaso nekatula nekatula eno neeri eh, nokavuma mwana gwaga amaaso gokanula ago ojja gatongulamu tojja gatongulamu nogasobola amina waliwo yakayingiramu naye waliwo asobola okukakontrolinga wano kyamusuubiza aga nti ngenda kukontrolinga nkwaze olw'endagaano yange nezadde n'abaana bonna omulembe gyonna ekyo genda kikola olwaleero amina katonda nga bwakutandiseemu gwenyini ah, agenda kuyimamu gwe tumusabe ogee mukama katonda mpongo omwami wange mundagano omusayi gutwenenya byonna mukama tebibadde mukontrolinga eddogo lyonna lye bamuyingizaamu omukontrolinga omukozesa ebisomu tulijjawo olwale mulinnya era yesu kristo mwana wa katonda omwoyo omutukuvu yankyusa jyangu omuyingiremu mukama katonda omukontrolinge omukomyewo asube mu nit dress yange aleluya oba bali abakazi babalalusa ne babana ne bakozesa ebisobu wakati ogenda mukozesa ebirala olwaleero luno aleluya teri atasobola kukyuka mukwano gwange nga tutomanya sayansi ono aleluya ah, njagala olabe mu kitabo kya nekemeya bwe tugenda okutandika okuva mu ndagaano tugenda kubanga tusimayo ekintu ekyo ekiva ddala ekyatandikira ye nekeme yali amanyi okusaba nedda tandika ne lamentation lamentation yekungubaga esula tano okukungubaga essula ttaano n'olunyiriri olwokutaano olunyiriri olwokutaano abantu kyokya batuuse ku nsingo zaffe tukooye so tetulina kiwummulo mm. tubagololedde abamisiri emikono n'abasuuli olw'okukuta emmere bakitaffe bayonoona so tebaliiwo mhm. naffe twetisa obutali butuukirivu bwabwe kakati ah, abaa bakitaffe bajjajjaffe baafa naye akati ekintu kikyatugoberera bwe kontrol yabwe ekyatugoberera ekyagobera obulamu era bagaba batya nebaka bakasungwira kasengaawe eh? ne bwesanganga obugumba bwa ssengaawo yakwatazadde naawe bugoberedde lwaki bakutuma erinnya lye amina <coughs> kakati ebyo byonna byonna mukama katonda byagenda okuba nga atutaasaamu onakulwali bonono yakimanya nti akati olwobwaba akimanya bwogera mu nekemeya nekemeya esuula esooka olunyiriri olwomukaaga nekemeya esuula esooka n'olunyiriri olw'omukaaga okutuuka okuwulire nno n'amaaso go gazibuke owulira okusaba kw'omuddu wo kwensaba mu maaso go mu biro bino emisana n'ekiro olw'abaana ba isirayiri abaddu bo nga njatula ebibi eby'abaana ba isirayiri bye twakwonoona mhm. weewaawo nze n'ennyumba ya kitange twayonoona ogenda okwenenya ebiga oyimire oh, mugafo gaye mukama katonda nenenyakula enyumba ya kitange nenenyakula enyumba ya bajjajjange twakonoona twakola endagaano n'emizimu n'emisambwa ne tuyingira mu kontolo ya sitaani otusaasirayo mukama katonda oli otyo ah, oyinza okusoma esula y'omwenda nayo tokoma kuba nyumba ya kitaawo yokka oyisaawo mwenda olinyo osooka nekemiya essula ey'omwenda olunyiriri olusooka awo ku lunaku olwabiri mu ennya olw'omwezi guno abaana ba isirayiri baali bakuŋŋaanye nga basiiba era nga bambadde ebibukutu era nga basaabye ettaka awo ezzadde lya isirayiri ne beeyawula mu bannaggwanga bonna ne bayimirira ne baatula ebibi byabwe n'obutali butuukirivu bwa bajjajjaabwe ne baatula obutali butuukirivu bwa bajjajjaabwe oyisawo n'omanya nti ekintu kino okisimayo kakati noga mukama neenenya olw'obutali butuka bajjajjaffe baasamira baakola endagalo na bino na bino naye mukama katonda otusaasire akati bw'omala you denounce them neweere endagalo ezo gwe n'ozivaamu ekika n'okivaamu n'oyingira ekika ekijja tugenze magalatiya kwegamba bino byonna mbikusomesa oyige okubeera nga naawe oyiga okwesabira nabagambye nti ekisa kigenda kutuuka nga tokyalina kusabira nga n'amasimu tokyalina wogakubira okusinga okubeera awo n'oyumba nze ekuba essimu teryanyamba katonda yagenda okuyamba kasi tofuna nolege amina abagalatiya esula satu olyo kumi nesatu bwomala ekigambo ekyo sooka olunyiri lwayo n'wo omwenda baggalaki essula ssatu n'olunyiriri olwabiri mu omwenda era mmwe bwe muli abakristo kibukiriza yesu kristo kale muli zadde lya ibulayimu ibulayimu oli gwe twalabye kati ofuuka wa kika kya ibulayimu eh? baatuwa ekika ekijje kya ibulayimu oli muzuku wa ibulayimu oli muzuku wa isaaka omuzuku lwa yakobo eh? ekika erayini eyo gyeyagala tuteekemu emaze okulongoosebwa otyo era muli basika ng'okusuubiza bwe kwali nga bwe baasuubiza ibulayimu ne bamujja mukira kyewaabwe naawe ogenda okunyingira ekisuubizo ekyo era naawe bigenda kukolera nga bwe baamugamba okutambula mutuukirivu asobole okubeera ng'anywezebwa mu ndagala yomukama katonda naawe ogenda kunywezebwa olwale luno lwa mpaka aleluya era kigenda kutuukira eri obulamu bw'omukwano gwa kigenda kutuukira mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda lwaki ntayagala obeere nga oyingira nanka eyo yokka yokka naye ate olunyiriri olwekumi nessatu abaggalaki yasatu olwekumi nessatu kristo yatununula mu kikolimo ky'amateeka bwe yafuuka ekikolimo ku lwaffe kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa buli awanikiddwa ku muti omukisa gwa ibulayimu gulyoke gutuuka eri amawanga mu kristo yesu tulyoke tuweebwa ekyasuubizibwa eky'omwoyo olw'okukkiriza kaka kino bwe tubeera wali mu kontroli ya sitaani atuteekako obuzimu okukontrolinga aleluya kyobulaba nti kyobadde ogenda okukola ng'oloota ng'ozzeeyo ewamwe mu kyalo nti emyoyo gy'ekika giri gyegikontrolinga obulamu bwo gyegikontrolinga throughout bw'olokoka ne waba wasituka omuzimu ente egyoloota negamba nedda olagawa nejja nayimira mu maaso go negamba we yaigoyin abe wamwe bonna tebayigendako makerere gwate ogenda otya makerere abe wamwe bonna bakoma mu p six gwate obadde oyagala kugendawa nga gujja nga okutabulatabula bwenna nga paka okoma awo ewamwe bakoma amina okiraba ebigambo ebi ate <laughs> eh, eh, nolaba nti abafu nabo ne babeera nga bakontrolinga sitaani akozesa emyoji yona gyonna okufaananya abewamwe oba okuziyiza obutagenda kufaanana katonda aleluya obutagenda mu kisa kya mukama katonda naabanga kotole kati no bwe tunaamala okuva mu kika kya ibulayimu ne tusaba katonda atuggyeko ekikolimu ekyo ekibadde kigoberera ekyekika kyobadde kyonna kyonna kifo kifaananya abewamwe ate olyokwe olwana olutalo okulaba nge controlling demoni ezo zonna zonna misota nte bafu e, kalondoozo yakuzaayo ewammwe tumukube agambye wano nti tulyoke tuweebwe omwoyo omwoyo omutukufu yagenda okukontrolinga Eh? walinga wagenda okukontrolinga endowooza yo akati agenda okukontrolinga nga yakulembera buli kyobaogenda buli kyogenda okukola nga yakugulirawo enzigi eh? akutuuse wootandituuse akuyise wootansobodde kuyita amiina omwoyoyo mutukufu eh? kyobulaba nti nabagamba nti wabaawo embeera nga sitana jakontrolinga oli naakusuubiza bambi nga obadde mu mbeera nzibu naakusuubiza jangu kulwomukaaga ngende ojja enkuwa esente bambi mpulaba okubonaabona kungi naye notomanya nti ente eri ekontroling ekusooseeyo eri awaani ekusooseeyo omusajja oyo bambi wanakugamba ayagala nekusookayo nemukyusa obwongo nemuyigira mu nemukyusa eh? naye kuba tteke tebunaye nabadde esanga busaazi nkuwa sente ndi muganda wo nga nkuwa sente zaawa ndekanviira n'okunviira <laughs> ole kakati yekusooseeyo naye naye bukyusa obwongo naye katonda nga obwoya butukuvu ono ddamu ekyama ndi bwekyo satu kumi nasatu abaggalaki yasatu olwekumi nesatu hmm. kristo yatununula mu kikulimu ky'amateeka hmm. bwe yafuuka ekikulimu ku lwaffe hmm. kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa buli awanikiddwa ku muti hmm. omukisa gwa ibulayimu gulyoke gutuuka eri amawanga mu kristo yesu tulyoke tuweebwa ekyasuubizibwa eky'omwoyo olw'okukkiriza akati agenda kubanga wakuwa omwoyo tova mu mwoyo wa mukama katonda nga bwakontroliza endowooza yagenda okukulemberanga omwoyo omukama ajja kukulemberanga ng'ogenda okusuubula ajja kukulemberanga ng'ogenda okukola emirimu kitundu agenda kukulembera ng'oyogera ebikola byonna naye akusookayo togenda kuwangula nomunno ogumu ng'omwoyo akusooseeyo ajja kusookayo akupangire laba ekyamateeka tudemunagana eka tolaba omwoyo omutukuvu yakulemberanga abana besayiri <clears throat> ah, ekyamateeka essula yamwenda olunyosooka ekyamateeka essula mwenda olunyiriri olusooka wulira gwe isirayiri ogenda okusomoka yordaani leero okuyingira okulya amawanga agakusinga obunene n'amaanyi mm. ebibuga ebinene ebyazimbibwako ebigo okutuuka mu ggulu abantu abanene abawanvu abaana baanaki boomanyi era be wawulirako nga bagamba nti ani ayinza okuyimirira mu maaso g'abaana ba anaki mm. kale manya leero nga mukama katonda wo ye wuuya asomoka okukulembera ng'omuliro ogwokya kakati no omwoyo omutuku bona weyakulembedde osobola okufuna ebintu by'otandifunye bulamu bwo bonna abantu ne bagamba nti bannage osobodde otya kyenva bagamba nti omwana ebino ebyaffe ebyobolokole tebiriimu kuwatibwa bujja kubanga e, e, ebintu katonda byakukubako abantu bate babisuubiranga nako n'omuli n'ogumu nti olibituukako amina ate naawe baba bakwatiddwa obujja toyombanga kale lulaba ono nakwatibwa obujja tebayinza batakukwatirwa bujja kubanga tebakisuubirangako nti olituukako awo booba kimanyi nti abantu twefubako ffekka namaanyi gaffe na mikono gyaffe aleluya kubanga ye yafuba n'emikono gye ne bigaana akusubira naawe nti ojja fuba n'emikono gyo bigaana atamanya nti gwe sigwe ogenda okufuba n'emikono gyo waliwo ow'amaanyi agenda okukupangira obulamu ate asuke ku bulamu obwa bulijjo kino njagala kitegeeza mulokole njagala otandika okutambulira mu bulamu bwebayita supernatural life bulamu obw'ebyamagero ng'ebintu byo byewunyisa ebintu byo byabamagero eh? nga obulamu bwo obwe mu nnomola ifu ebyokakaalukana ngaabantu abalabwe bakakaluka sigaana kakaalukana naye ng'oteeka okusukkawo n'obeera mulamu ng'ebintu byo byakyewuunyo kubanga bigenda kubanga omwoyo omutukuvu yagenda kubanga yabipanga kasita ono omukkiriza agenda kupangira obulamu obubikyamagero nabagambye emisana nti waffe teriyo omuntu yasiraana nti obuwanze bwe nti bwe naabeera nedda kasita katonda akukwatako engalo asobola okukontolinga n'akuyisa n'akutuusa wotandituuse bwotyo bwonaokola ngaotya yongera wasitulire kale manya leero nga mukama katonda wo ye wuyo asoboka okukulembera ng'omuliro ogwokya mhm. yalibazikiriza era alibamegga mu maaso go agenda bazikiriza kati no katonda bwakusookayo ezente misota abafu abamegga n'abajjawo ate wamala obajjawo n'olwokuoli ensi ensuubize n'olwokuolaba ebirungi aleluya naye bw'otobeera mu kontrolo egyemizimu tona kyonyinga kikolako olokoka naye ate ekikulemerera amina nooba nga olokose omwoyo akontrolinga omwoyo gwo obuulira enjiri osabira abalwadde ne bawona naye ng'ate neebwe obusibe weebuli kitanda kya kontrolinga ekyo njagala tube nga katonda akikujjaku olwaleero kontrol ah, eyo njagala era tukyongere tulabe mu kitabo kya lukka essula esooka olunyiri olwokutaano lukka essula esooka n'olunyiriri olwokutaano awo mu mirembe gya kerode kabaka w'e buyudaaya waliwo kabona erinnya lye zaakaliya wa mu lulyo lwa abiya era yalina omukazi ow'omubawala ba aloni erinnya lye erisabesi nabo bombi baali batuukirivu mu maaso ga katonda nga batambulira mu biragiro byonna ne mu by'obutuukirivu ebya mukama nga tebaliiko kabi so tebaali na mwana kubanga elizabeth yali mugumba nabo bombi baali bakaddiye mu myaka gyabwe kale omusajja ono yalina kontrolo y'omwoyo omutukufu mu mwoyo gwe talina kabi atambula mutukufu atya katonda naye ngaate ebweruwa kyaliyo kontrolo ya devu nga sitaana kyalina akiseesa kyamukontroli nga tebazaala ole kakati nno olwokubanga eriya yaliwo olwedda amaze okulongokera ekontrolo gyeri kati byayanguwa kati weyagenda mukusaba kwogenda okusaba naawe olwaleero ngo maze okutuukira eri munda eh? n'ayingira watukuvu awatukuvu oluyiro kumi nomukyeti abaawo ng'ayingiddeyo awo malayika wa mukama n'amulabikira ng'ayimiridde ku luuyi olwa ddyo olw'ekyoto ekyokwoterezaako hmm. awo zaakaliya bwe yamulaba ne yeeraliikirira n'atya mhm. naye malayika n'amugamba nti totya zaakaliya kubanga okwegayirirako kuwuliddwa mukazi wo erisabesi alikuzaalira omwana ow'obulenzi olimutuuma erinnya yokaana mhm. olisanyuka era olijaguza era bangi abalisanyukira okuzaalibwa kwe ate kyeno kyolaba nti ekintu eh, ekizaaliddwa ne kontrol y'omwoyo womukama katonda kiba kya bbeeyi ono omwana olwokubanga omwoyo yamuzaaza nga wantu wa bbeeyi agenda okubeera nga yakola ki omuntu ono nga ya wa bbeeyi agenda okubanga ya yagenda okukulembera amaja amaja amajja ga yesu kristo okyani obwoyo mutukufu nga yakitandise era njaga kutegeeza nti naawe waliwo kyagenda okutandika mulamu wo omwoyo omutukuvu ono nga bwagenda okutandikira kontrol ey'omwoyo gwo n'endowooza yo eh, endowooza yo ngeri uniiki nga yeewuunyisa abantu balala bonna ebikolwa byo nga byewuunyisa n'ebweru waliwo ekyamaanyi ekyamaanyi kyagenda okukola ekigenda okuba nga kyewuunyisa nnyo nnyo n'amaanyi aleluya kakati no era ne wabaawo omusajja omulaba bamita isaaya atugenda mu kitabo kya isaaya essula yomukaaga omusajja ono isaaya yali aweereza mukama katonda ebbanga eh, ng'aweereza ah, ah, nyo nyo nyo mumaanyi naye ng'akyalinamu kontrole ya sitaani mu kamwa nga bannaffe abamu bomanyi amiina otyo soma tulye isaaya essula mukaaga n'olunyiriri kusoka olusooka mu mwaka kabaka buziya mwe yafiira nalaba mukama ng'atudde ku ntebe yalaba mukama bino ebyadevivansi byetaagamu okulaba mukama katonda personally enkolet eh, sikuyita muntu mulala olwali ogenda okufungana katonda nga gwe omuntu omu tewaliwo yasabira isaaya tewaliwo yasabira zaakaliya beerwanako naawe ogenda kwerwanako olwaliro ekitiibwa kisobole okuddira mukama katonda bwe yalaba katonda olunyira okutaano ne ndyoka njogera nti zinsanze kubanga nfudde kubanga ndi muntu wa mimwa egitali mirongoofu era ntuula wakati mu bantu ab'emimwa egitali mirongoofu kubanga amaaso gange galabye kabaka mukama ow'eggye kakati nti omusajja oyo yayina emimwa egitali mirongoofu ng'ayogeredde obubambanfu ng'ayatikka wuya nfumye wuya langidde wulya akoze bino <laughs> amina naye ngaate musajja wa katonda aleluya kakati katonda yali takyajiyinza genda maaso mukozesa ekyaddako kyekyaddako omu ku basiraafi n'alyoka abuuka n'akijendi ng'alina eryanda eryaka mu ngalo ze yali ajje ku kyoto n'ennamagalo mm. n'alikomya ku kamwa kange n'ayogera nti ddaba lino likomye ku mimwa gyo era obutali butuukirivu bwo bugiddwawo n'ekibi kyo kirongoosebbwa atyo n'amulongoosa nga bwagenda okulongoosa olwaliro nti katonda bw'ona okkiriza n'alongoosa emunda emimwa agenda girongoosa n'ebweri yonna agenda kulongoosayo abeere nga totale kikumu ekikumi yakontrolinga ate ah, agenda kuyima mugwe akontrolinga ah, ensi ono isaaya olwokuba yamala omulongoosa akamwa namugambye akati ogenda kuyima mugwe kontrolinga ensi akati akamwa akalongooseza kola otya yongera wansi ne mpulira eddoboozi ya mukama nga lyogera nti naatumaani mm. era naatugenderera ani mm-hmm. ne ndyoka njogera nti nze nzuuno ntumanze nayogera nti genda obuulire abantu banokati genda obuulire abantu ngenda kuliba mugwa enkonsoli ngaabantu bonna bakibuke kakati no katonda agenda tukozesa nnyo omukwano gwa kino njagala kibula n'abeegayirizi mwenna nti omwegayirizi oyinza okwegayirira nga owegayiriza nnyo abantu katonda abakyusa abakontoling naye nga tegge oganye okontolingibwa katonda naye bwonaotuuka ku ssa lino katonda agenda kukozesa uh, okontolinga abantu bakyuse kubanga n'omulogo agenda okukontrolinga omuntu asooka kwewongaeri emizimu noyo gwayagala okukontrolinga naye namwongaeri emizimu aha omukazi malaayo oyo asooka kutwalayo enkoko neyewongaeri emizimu akati emizimu negimamuye negikontrolinga omusajja nava mu maka nagenda ewuwe akati no naye bwetugenda okola nti osooka kwewongaeri katonda nakontrolinga nayima mu gwe nakontrolinga omuntu gwoyagala akontrolinge aleluya akati tusobola nti okubuulira enjiri katonda ayagala nyo omubulizi w'enjiri kubanga omubulizi w'enjiri oya oweereza mukama katonda abantu bakyuke badde mu konto ya mukama katonda aleluya ebyo byona byonna katonda abikwagaza mu biseera bino bituumu ebyenkomerero aleluya kati nno nagambye nti kasitobeeranga e, entandikwa ey'omwoyo katonda yakontrolinga ebintu bya katonda ebikusanyusa ebwera otomatikale mukama agenda kikola kasita ofuna knowledge nomenyawo endagaano zire zibadde zeza sitaani okuba nti olinga obulamu bwo mu zabbuli esooka olinye e lusooka zabbuli esooka n'olunyiriri olusooka alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newaakubadde okuyimirira mu kkubo lyabo abalina ebibi ng'oyawukanye ku bantu ababi olina omukisa gogenda okutandika nagwo olwaleero newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma mhm. naye amateeka ga mukama ge gamusanyusa era mu mateeka ge mwalowooleza emisana n'ekiro olaba god latitude endowooza eyo wakatonda nga yeekulimu omuntu oyo alifaanana atya naye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi mhm. ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaayo era amalagala gaagwo tegawotoka na buli kyakola akiweerwako na buli kyonookola ogenda kibibwako omukisa ekyo gyalalo kitegeeza katonda agenda kikuwa olunaku lwaleero era agenda kikuwa tewali kintu kyonna kitasoboka n'obumu n'olwekyo kyejja kutegeeza nti ne bwogaggawalanga ne bwofaanananga otya sigala mu kontro ya mukama katonda ne bwosomanga n'osomya amasomo gonna n'ogamalayo mu nsi sigala mu kontro ya mukama katonda omwetaaga sitaani toyinza mukuba nakusoma toyinza mukuba na sente toyinza mukuba na kintu kya kyonna ogenda mukuba na kontrole ya mwoyo wa mukama katonda akulimu aleluya era njagala oyongera eh, ekyamateeka titulonane essuula munaana ojja kwena lumu ekyamateeka essula munaana olunyiriri olwekkumi n'olumu weekuumenga oleme okwerabira mukama katonda wo obuteekuumanga biragiro bye n'emisango gye n'amateeka ge byenkulagira leero mm. onoomalanga okulya n'okkuta era ng'omaze okuzimba ennyumba ennungi n'okutuula omwo mm-hmm. era ente zo n'embuzi zo nga zaazi ne feeza yo ne zaabu yo nga zaaze ne byonna by'olina nga byaze mhm. kale omutima gu gulemenga okugulumizibwa ne weerabira mukama katonda wo eyakujja mu nsi ey'e misiri mu nnyumba ey'obuddu nolaba nga ebintu byaze mwana wange toyingiranga mu kontrol ya sitan don't be perfected mu ngeri endala yonna waba ogenze mu nsi mumanyi ogende eyo embusi z'abazungu abazungu bakontrolingwa nnyo omuzimu gw'amalala n'okwepanka akate weesanga nga naawe okomyewo nga naawe amalala gakulinga g'abazungu sigala mu perfectioni ya mukama katonda mukwano gwange ogenze mu teesi ezabuwalabu ogenze kukolayo ki bwonoosigala mukontrola abalabu gwe togenda kutulugunyizibwa ngaabantu abalala bonna katonda ajja kusigala ng'akontrolinga era osobola okuteeka mukamawo mu kontrol abadde akutulugunya abadde akukola ki n'omuteeka mu kontrola ya mukama katonda n'omwentasiding lwolwayo ogenda kumwegerera maaso ga mukama aleme okutulugunya olabe ekisa mu maaso ge ekyo kigenda kusoboka mwana wange nnyo nnyo nnyo n'amaanyi amina katonda asobola okukikola jagala tusembe ekyawandibwa ekyo mu suula eya jeremaya suula ejja kuba yaana mu bbiri onuyira kumi n'olumu yeremiya essula namu bbiri n'olunyiriri lw'ekkumi n'olumu temutya kabaka w'e babulooni gwe mutya temumutya wayogera mukama kubanga nze ndi wamu nammwe okubalokola n'okubawonya mu mukono gwe temutya musajja oyo mukambwe kabaka we babulooni temutya e? nze nja mumusobola mulinako obuyinza ekyo tegeere mukambwe yabatwala musibe naye nga bamutya esawa yonna abakola ebikolobero lwaki lwakitayagala bamutye era ndibawo okusaasirwa abasaasire zegenda mukyusa akatwe abasaasire abalumirwe abakola atya era abazzeeyo mu nsi yammwe abasumulule abazzeeyo mu nsi yewammwe era kino kyenja kutegeeza nti olwaleero tugenda kuba tani point ya bulamu bwe nnyo nnyo nnyo ogenda kukyusa ebisajja ebyo ebikodo e, manye omusajja omukodo akeeta naye olwaleero ogenda mugaba mukama katonda nsaasira kuntuulira musajja ono abadde antuuse naye mukama katonda oli kakati muteeka mumikono kyo mukama katonda musiku okulamu omuzibu guno gw'obukodo jyange omukontrolinge olabe enkya bwakulekera sente omugase bulekera awo zino zimala aleluya katonda talina kyasobola kukola gwolooza ni buli abakazi bagenda okontrolinga omusajja wo musajja n'amuzimbira enyumba kalina eh, amala mmusoola amala kuyomba naye amuteekamu emizimu negimukontrolinga tugenda muteekamu omwoyo wa mukama katonda hm? anfula ekirimu emitwalo ataano mugambe zaakizaati amusana enzeko ekirondeeta aleluya kale njagala twendenye kontro ya sitaani yonna yonna etubaddemu nga tugenda olwaliro mu kusaba yonna yonna etuviiremu ddala katonda agenda kukozesa omulimu gwa ibulayimu akufuule omukisa eri abantu abalala ngaosobola obaleeta eri mukama katonda katugende mu kusinza n'okuyimba eri mukama katonda njagala weteeketeeke bulungi nyawooli okubikolamu bonna obuweeyo byewadde weekubagisa byonna ogenda kubyenenya okuggwamu amaanyi kobaddemu kuveeko ebibeera byona sitaani abadde akuteekemu okujjwamu amaanyi okwenakuwaza nga yagala sigale nga kyakontoolinga naye atugambye nti mukyukire ekigomu abalina essuubi ddamu essuubi katonda agenda kugjayo mu nyoogo Senja ku genda Nebibi the queen. Paranoid وينادي அகம்பு வேவடு mukwano gyaffe abali eyo mwena awulidde ekigambo kino ekiro kyaleero mukwano gwange tusooke tuyingire mu ndagaano ya katonda ey'omusayi gwa yesu nga tukkiriza yesu kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo yonna gy'oli mu nnyumba yo gwabadde tonabakulokoka mukwano gwange ebigambo bino bigenda kkola mu bulamu bwo ng'okkiriza yesu kristo nsaba otemu ebigambo bino ng'okutte mu kifuba kyo n'omukono gwo ogwa ddyo gamba nti ayi yesu ekiro kyaleero okukkiriza obeere omulokozi w'obulamuatuwalirizibwa yatula n'akamwakanokose gwe sitaani kwegaana kwekutulako n'omusaayi gwayesu'amannya gange gagibwe mu kitabo ekyabonoonyi gawandiikibwe kitabo eky'obulamu olunaku lwaleero bita omwoyo omutukuvu ayingire mu bulamu bwange n'amaanyi ankoze emirimu eminene egy'obwakatonda kigenda okulumisa erinnya lyaamina kale mukwano gwange tandika okwebaza kukatonda mu bigambo byo muyimuse mukama mugambye mukama nkwebaza katonda wange kiro kyaleero kubanga oli katonda ow'amaanyi oli katonda omuyinza w'ebintu byonna mukama oli katonda atajulukuka oli katonda atenkanika mukwano gwange yesu tukwebaza empologoma ya yuda tukwebaza kikolo kya yese mukwano gwange yonna gy'oli gwali ku rediyo mcm ekampala e, mugambe mukama ekiro kyaleero nkwebaza abali eiganga abali emubende abali efotro abali emasaka abali embalala mukwano gwange kino kyekiseera abali ebushenyi abali e yonna gy'oli mu kyalo yonna mu nnyumba yo ku mulimu gwo saawa yakugolokoka naawe abadde mu nnyumba yo mukwano gwange ng'owulidde ebigambo bino awumbuliri w'oli tandika okusamba bulanketi eyo ovweewo gyeyambule mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu mawanga gyonna gy'oli mugambe mukama nkwebaza ndi wano e londoni ndi mu amerika ndi e canada ndi ekata e ndi mukwano gwange yespenowe ndi katonda aba katonda mukama e sweden mpulidde ekigambo kino ekiro kyaleero katonda atajulukuka katonda atenkanika gw'omuyinza w'ebintu byonna bassebo kabaka wabakabaka mukama tukweyanziza mukwano gwange kubanga olwaleero oli wamu naffe mukama fe n'abantu bano mukama abawulidde ekigambo kino ekiro kyaleero kabaka wabakabaka gwe katonda nayini buyinza watutonda mukwano gwange taata mu kifaananyi kyo nga gwalina okutukontolinga ayi katonda abakatonda mukama mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu naye omulala esaani bwe yajja mukwano gwange n'atusigamu ensiga embi taata byebirowoozo ebibi katonda abakatonda mukama Na n'atandika okontolinga obulamu bwaffe obw'omwoyo n'omubiri mukama nawamba ebirobozo byaffe katonda aba katonda mukama mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu tuzze mu maaso go mukama nga tukkiriza katonda waffe nti otwagala nnyo mukama wagamba oli katonda atuwagala bwe tunaakomangawo gy'oli ayi katonda aba katonda nga tumaze okwawula ebyomuwendo okubijjamu ebyo ebitagasa tugenda kuyimira mu maaso go mukama taata otufuule n'akamw akaffe akamwako mukama tusabe katonda aba katonda mukama otusumulule katonda wange otujje mu kuntu oly'emizimu yonna mukama kabaka wabakabaka yesu ebaddeko ekontrolinga obulamu bwaffe ebadde ekontrolinga amaka gaffe ekontrolinga emirimu gyaffe ekontrolinga amagenda gaffe taata kabaka wabakabaka mukama yesu tutuna omukama taata munange sebo kabaka wabakabaka twewaayo gyoli mukwano gwange twebaza olw'ekigambo taata munange sebo kyotumye okuyita mutaata waffe omulungi katonda aba katonda mukama guno okubikulwa n'amagezi g'omuwa mukama taata sirwa amaanyi sirwa buyinza naye omwoyo omutukuvu gwa mukontrolinga yegwaleeta ekigambo mukama taata munange emmere ey'omwoyo oku otusumulula obulamu bwaffe mukama otununule katonda aba katonda mukama taza mikono gy'omubi mukama oyo sitaani abadde akontolinga mukama katonda waba katonda mukama kubanga kyawandiikibwa tisaani yajja kuba kutana kuzikiriza naye yesu ekyatuleeta mukwano gwange kwe kutunulayo mukwano gwange okutujja mu y'emizimu mukama okutujja mu ya sitaani katonda aba katonda mukama otuwa obulamu mukwano gwange tubeere n'obulamu mukwano gwange obutagwawo mu erya yesu omwana katonda omulamu yesu twewaayo mukama tuka nsisinkana wansi omugono gwo mukama nze katonda abakatonda ku lwange mukama taata ku lwomwami wange mukama taata ku lwabaana baffe mukama taata ku lwabakyala baffe mukama taatai katonda abakatonda mukama ufe abaweereza abo mukama yesu tuze ekyoli mukama ekiro kyaleero katonda tagwawo mukama mulinnya erya yensomana katonda omulamu mukama nzikakanye wooli katonda abakatonda mukama nga mmenyeka munda mutima gwange mukama kubanga kyawandikibwa mitabo kya zabuli yemenemenyese n'omutima ogubonerete katonda abakatonda mukama tobi mabega ye nga katonda wange ekyo gyenkoze katonda wange sebo taza munange kabaka wabakabaka nga neyambula amalala gonna mukama katonda aba katonda mukama kubanga kyawandikibwa mukama kyokulalambalaku abantu kuliwanulibwa n'amalala g'abantu gali kutamizibwa mukama taza munange nzikakkanye katonda waba katonda mukama nememe yange mukama omutima gwange mukama taza ngufuze gyoli mukama katonda waba katonda mukama n'abantu b'omukwano gwange ekiro kyalero katonda waba katonda tubadde mubulamu obuteyaga tukugaza mukama katonda waba katonda mukama nga tukontwolingibwa mizimu mukama oyo sitani yabadde yatuwamba mukama nga yafuga obulamu bwaffe yeyawamba emyoyo gyaffe mukama yawamba ensi ey'omwoyo katonda ba katonda nawamba n'ey'omubiri mukama katonda waba katonda mukama yesu tuze gyoli olwaleero nga njatula mukama munange taata wagamba abikakuso byaffe talifuna mukisa naye akwatula mukama ata munange alifuna omukisa ate n'asonyiwayi e katonda aba katonda yekino kyenzize mu maaso g'omukama mukama entaata n'abantu b'omukama olwayiro katonda waba katonda mukama tubadde mbusire katonda aba katonda obwomulaba esaani katonda wange mwabadde atufugira katonda aba katonda mukama nga yatukontrolinga mukama nga tetulina mukwano gwange tatasebo bwekyusizo mukama wabakabaka mukama emyere gyawambibwa mukama okutandikira dda munda mu nse katonda aba katonda mukama ye gwayogedde mu kigambo ky'omukama mu kitabo kyalubeeri ebirye katonda aba katonda mukama yesu omunazaaleesitangaakagwawo kabaka wabakabaka mu mukama njagula mukama nkwegayide katonda wange mukwano gwange kabira katonda omugambe mukama nyamba mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu naawe atamanyi kusaba jayo ekigambo kyo ekiro kyaleero ebigambo bino olwaleero ofukumula ebiri munda mutima gwo katonda aba katonda agenda tuwulira mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu watamanyi kusaba yatula ebigambo omugambe mukama nzize katonda aba katonda mukama sitani abadde afuga obulamu bwange nga ne bwensaba tusobola kusaba mukama ng'awambibwa mukama taata ebirowoozo byawambibwa mukama nga mujjudde ennaku nakweraliikirira nga mujjudde okutya n'okwemulugunya katonda waba katonda mukama naye kiro kyalero munnange yeetutuuze gy'oli katonda aba katonda mukama bayibuli eyogeze mu kitabo kyo taata kabaka aba kabaka mu kitabo kyalubeeryebe ery'essula ey'omukaaga olinnya olwokusatu mukama mukama n'ayogerayo katonda aba katonda y'omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe kubanga naye gwe mubiri mukama tusaasire sonyiwa katonda aba katonda mukama omwoyo gwange mukama taata munange gwawambibwa mukama okuyita mu mubiri katonda abakatonda munange taata saani gwe yawamba ayi katonda wabakatonda mukama taata abatanemesa mukama taata munange okuuli okuva gyoli mukama olw'ebirowoozo ebibi mukama olinnya erya yesu omwana katonda omunamo naye ekiro kyaleero mukama nkwegayiridde mukama otusaasire katonda aba katonda mukama oyogeze mitabo ekyalubereberye mukama eggulu ey'omukaaga mukama olinya olwomukaaga olwokutaano mukama mukama n'alaba obiwa omuntu nga bungi ku nsi na buli kufumintiriza okwebirowoozo by'omutima gwe nga kubigwereere mukama naye ejjusa ayi katonda aba katonda ngaayogera nti omwoyo gwange tiguwakanengana muntu emirembe n'emirembe katonda aba katonda mukama tusaasire mukama olw'ebirowoozo ebiri mukama katonda aba katonda mukama n'ogamba olisangula omuntu gwe watonda ku nsi wakati nga tukunakuwa nkwasiza katonda waba katonda mukama ate olwebirowoozo ebi mukama ekyo kyekyakwata gyajyapata mu mukama ebirowoozo ebi katonda aba katonda ebyobutasiima katonda aba katonda mukama olwobuteebaza mukama olwobutamatira mukama n'ekyo kyomuwadde katonda aba katonda omululu n'obuluvu mukama empaka n'amalala mukama okwegulumiza katonda aba katonda mukama yesu obutakugondera katonda wange katonda aba katonda mukama ebirowoozo ebibi mukama yebyamugobesa mu lusuku edeni mukama oyogera mu lubeeryebe ly'esatu mukama mukama katonda aba katonda mukama yesu bwe yawambibwa mukama okuyita mubirowoozo ebibi mukama yasanga basendeddwa omukazi omusota mukama mukazi we namuwa ekyokulya mukama taga munange nateebuuza ku katonda mukama tusaasire ago ge malala mukama nafe bwekyo bwe tubadde mukama tubadde tujjudde ennaku tujjudde okweraliikirira tujjudde okutya mukama tutidde abantu mukama ebigambo bibogera mukama katonda aba katonda mukama twatabanguka munda mubirowoozo byaffe mukama katonda waba katonda mukama mulimu obutasonyiwa mulimu obukyayi mulimu amalala mulimu empaka mukama naye ntegedde katonda aba katonda tiwakati nga nkomawo mukama taata mundagaano ey'omusaayi gw'omukama wagamba katonda aba katonda mukama kyawandiikibwa matayo mukama nogamba abayigirizwa b'omukama tibutoola ekikompe kino munywe tiguno gwe munywa gwe musaayi gwange mukikola olw'okunzijukiranga tegedde olwaleero mukama n'omusaayi gwa yesu gwe gutunaaza munange taata ne gutujja mu birowoozo byonna ebibi mukama ate ebyawamba emitima gyaffe mukama otunaalize ddala zitamuzza igwa yesu ekiro kyaleero mukama kunongoseza eddala mukama kubibi ebikisibwa mukama ebiri munda mukama dawudi n'ayogera mu kigambo ky'omukama ibwe katonda alongosa ebibi ebikisibwa mukama ebyo ebyakwekebwa mukama katonda aba katonda mukama waliwo byetubadde tulowooza nti birungi katonda aba katonda mukama era nga tulina obutuukirivu mukama obw obwemanye mukama katonda aba katonda mukama naye nga munda mu mitima gyaffe mukama mulimu ebirowoozo ebyo mukama ebyakisibwa munda mukama tusa bafire tusonyiwe olwaleero mukama twabigula ebyama ebyomunda mukama tata ebikisibwa mukama kyenzize wano olwaleero mukama nga nkwegayirira nga nkusaba onyambe katonda aba katonda mukama yesu oli katonda ajudde ekisa n'okusaasira mukama tukwegayiridde kulw'abaami abafumbo kulw'abakyala mukama abaana ab'obuwala mukama abo basinga katonda wange kabaka wabakabaka mukama tusonyiwe katonda wange wetutabanguse mukama tata munange ssebo olw'emirimu mukama olw'ebiragiro ebigenda genda mu maaso katonda aba katonda mukama emirimu mukwano gwange nga gitabanguse tata ne tujjula ennaku ne tujjula okweraliikirira bangi mukama taata tulowooza nakweta twagwamu essuubi mukama katonda aba katonda mukama yesu sonyiwa katonda tagwawo mukama tukwegayidde mukama katonda tagwawo kabaka abakabaka mukama owegayide mukwano gwange yesu tusonyiwe tunaze mukwano gwange yesu yita omusaayi gwa yesu ekiro kyaleero mbayibuli egambye mutabo kyaluberyeberye katonda aba katonda mukama esula eyo omukaaga mukama olunya olw'omwenda katonda aba katonda inuwa n'alaba ekisa mu maaso ga katonda kubanga yali omutima ontuukirivu mu maaso ga katonda kabaka w'abakabaka mukama yesu nkwegayiride katonda aba katonda yesu ow'ekisa yesu ow'amazima yesu ow'endagaano yesu omusaayi gw'omukama kunaasa olw olwa leero mukama katonda aba katonda mukama kutukuliza eddala mukama naffe tulabe ekisa mu go mukama katonda aba katonda mukama kubanga oli katonda atasanyukira kufa kwa mubi mukama yesu tukwegayiridde omusaayi gwo mukama wewaayo ku musalaba mukama nagamu nange ne guyiika katonda aba katonda mukama osobola okutunulayo mukama nga bweyogedde katonda aba katonda mukama mwekitabo kya petero ekisooka essuula katonda aba katonda esooka olunyi olwekumi n'omunaana katonda aba katonda mukama kyawandiikibwa mukama singa tumanyi gase twagulibwa na bintu bigwawo ezoobazaako mu mpisa zaffe zitaliimu zetwaluba bajjajjaffe katonda aba katonda mukama naye omusaayi ogwo yesu nazamu nange gwekutunaaza mukama gwekutukulayo mukama mu mpisa ez'omukama ez'obuzaaliranwa ez'obusungu ez'amalala ez'obukyayi ez'obutayagaliza ez'ekima nazamu nange ez'obwenzi omusaayi gwe mukama mutukulayo katonda aba katonda mu mpisa z'abajjajjaffe mukama ez'abakitaffe mukama ez'obusungu mukama bwe twayongera mu mabeere mukama ogwe buli musaayi mukama katonda aba katonda mukama yita omusaayi gwa yesu mukyala gwe yita omusaayi gwa yesu olwaleero gugunanze kukutuku nze omugambe mukama kulwanga sisobola katonda aba katonda mukama bayibuli etugambye mukama kyawandiikibwa pawulo n'agamba ayi katonda aba katonda iwe njagala okola ekirungi atamunange ekibirungi kimbeera wala kyekibi kimbeera kumpi mukama kisinza akikola mukama wabula ekibi ekyo ekituula munda mu nze mukama yesu tusaasire tubadde mbulamu obwokufuba nga twagala okutuukirira tubadde katonda nga esebo mulamu obwokufuba mukama nga tuli ku butuukirivu obwemanye mukama katonda aba katonda mukama naye ekiro kya leero mukama nkukaabirira londokola mukama lokola abantu bo mukama tulokole kitanga tagwawo mukama kabaka wabakabaka mukama kulwaffe tetusobola mukama ekiyita omusaayi gwa yesu emuli amaanyi agasinga katonda abakatonda mukama ebirowoozo ebye mukama okasinga mukama taata sebo obusibe katonda wange kabaka wabakabaka mukama buno obufuge mukama obwomulaba esaani mukama abadde atufugira mukama katonda abakatonda mukama yesu tulokole ekiro kyaleero yita omusaayi gwa lwa yesu omugambe mukama nyamba mu yesu omwana katonda omulamu bayibuli ky'abalumi embiri gyaffe nga era katonda ayi katonda aba katonda mukama kino mukama okuyita mu kigambo ky'omukama nga tusaba nga nga mukama katonda aba katonda mukama tulesa obuliri mukama tulesa ebintu mukama twewadde gy'oli mukama wakati mubiri mukama okubadde mukama gy'oli mukama nga twewayo nga yesu weewaayo mukama kakkuka saddaka enamu mukama katonda abakatonda mukama munange n'okubibwa katonda abakatonda otuguleyo mukama otugyeyo mukama katonda abakatonda mukama yesu nkwekayiridde bw'otonyambe mukama ndyananyamba mugambe mu yesu nyamba nange mpuliranga nkoye nkoye okuyomba koye ennaku nkoye okweraliikirira nkoye okutabuka nkoye okwekyawa koye mukama obusungu nkoye ebirowoozo byonna ebibi sanimu abadde anfugira katonda wabakatonda mukama mukama tewengezako mukama asa munange sisobola ebudenzi jajoli omuyinza w'ebintu byonna mukama weyansonda mukama mongeri ngeri y'omukama wewanzondera mukama yesu nkobyewo gyoli nga nkuyita mukama olwaleero mukama etaaga ekiso mukama, nuwa kyeyalaba mu maaso g'omukama naffe kyetwetaaga mukama katonda waba katonda mukama ekitutuukiriza mu katonda ekisobola okutukyusa etusayo mukama akatabaka mukama etufugibwa omwoyo omutukuvu mukama katonda waba katonda mukama mukama muyitwa omugambo omwoyo gwa mukama katonda baba katonda mukama kulwange sobola kubala bibalya byangoyo byoyo geze mbagala tiyataanayi katonda aba katonda abiri mu bbiri kubanga bayibuli etugambye nti ebibala eby'omwoyo munange gwe kwagala kulwange sobola kwagala balabe bange mukama abankoze obubi mukama banjagala nsasula ekibi olw'ekibi kubanga kyawandiikibwa mukama tetusasulanga kibi lwa kibi kirasulengayi katonda aba katonda ebirungi mukama sasa olw'ekibi katonda aba katonda mukama naye kulwange sisobola bwe wabawo abakoze obubi mukama bajja Katelo kama, abatuwairizamo kama, abatusiga mukama, tata kumirimu mukama, embere golokosemo kama, tetusobola kwagala balabe baffemo kama, naye ekiro kyaleero mukama, okwagala amaanyi ga katonda, yesu weewaayo mukama, watugamba katonda abakatonda mukama, ekyawandiikibwa kitugamba, yesu wajja mukwano gwange, ekyakuleka katonda abakatonda, sikwekola kyewali oyagala, naye ekyakuleka mukama, wekola oyo kitaffe omugulu kyayagala, wajja lwakwagala, nowanukayo mukama, noleka ebitibwa mukama, no mukama togira mpaba onoonya mukama abadde bafugi bazigandi abagujemera abaguvaako mukama wawadde jajjaffe omukisa laga munange adamu nange Adamu. olusuku ederi mukama weyakufaako katonda wange byonna gewabitunulamu naye weewaayo nga saddaake namukama n'ogunda mukwano gwange ojootulokole mukama otuzeeyo mu kifaananyi ekyatata omuyisa w'ebintu na mukama tusobole okuyingiramu bufuzi katonda aba katonda mukama nogamba katonda wange togenda tulekanga balekwa notulekera n'omwoyo wa mukama naye oyo twamuleka dda twamuvaako omwoyo wa mukama tetukyakukowola tetukyakuyita mukama twewagula katonda aba katonda mukama nkwegayiridde ekiro kyaleero abakyala abafumbo mwoyo omutukutuvu akuvaako tulungamizibwa amagezi gaffe n'ebirowoozo byaffe omubiri gwaffe mukama kasiyomba ensalo mumaka mukama katopa ensalamu nekuyingirawo ebikonde nebiyingirawo katonda aba katonda mukama yesu tusaasire tusonyiwe mukwano gwange katonda aba katonda mukama olwaleero mukama taata nkukabirira gwayamba mukama ekizo ekyo mukama ekisobozesa mukama katonda aba katonda okubala ekibala ekyokwagala ekibala mukwano gwange taata munange ekyemirembe mukama munda mubadde munnaku ebirowoozo bibyo byonna mukama yesu tuyambe ekiro kyaleero mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu yamba yayamba dawudi mukama ng'akukaabirira n'agamba onkebere mukama ebyonono byange byonna mukama n'ebibi ebikesibwa kyokka katonda aba katonda natojjawo ebyamalala yesu tusaasire tusonyiwe katonda aba katonda mukama amalala gonna mukama tubadde twewanise mukama tubadde tugulumidde katonda wange nga ne bwe tusobya mukama twakumanyira katonda wange endiisa yatugwa mukama tulungamizibwa mizimu yanga amagezi gaffe mukama emizimu gyegitukontwolinga olw'endowooza n'omubiri gwaffe mukama katonda aba katonda mukama tuyayana mukwano gwange nga twagala okutuukirizaku omubiri katonda aba katonda mukama bayibuli etugambye katonda aba katonda mu kitabo kyabagalatiya nyanya mukama mukama kyawandiikibwa mukama liyattu ku iso tununula. katonda aba katonda mukama mu mateeka mukama gataga sitaani olwaleero naffe tukuyita olwaleero mukama ekyawandiikibwa kigambye kinakotuwe mukama taata okufuuka abaana mukama katonda aba katonda mukama noturekera omwoyo wa mukama oyatukabya nti abba kitaffe muyite mukama omugambe mukama naza mugambe mukama nongosa ntukuza mukwano gwange katonda aba katonda mukama njagala nkufaanane mukama mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu ekigambo kyenkudde nkuyita katonda abakatonda mukama mbadde enungamizibwa magezi gange mbadde enungamizibwa kuyomba mbadde mpaka ayi katonda abakatonda mukama naye ekiro kyaleero mukama munange kyetuvudde tukuyita erya yesu omwana katonda omulamu bayibuli etugambye mutabo ky'abagalatiya ey'okusatu olinnya olwekumi n'esatu mukama katonda abakatonda mukama yesu kristo wasumula mukwano gwange okuva mubikolimwo by'amateeka mu erya yesu omwana katonda omulamu kubanga kyawandiikibwa mu erya Isirayiri asomana katonda omulamu libu lyawanikibwa ku musaalaba abamaze okufuuka ekikolimo nantanguyita olwaleero tosumulule mukama okuva mu konsoli y'emizimu mukama egyo gibadde mukama gitufuga mu linnya lya yesu omwana katonda omulamu nga twayingira munda ndagaano ya setaani olw'obufuge mukama oyogedde mbagalatiya taano mukama katonda aba katonda mukama yesu tukukowola olunyiri mukama tatasebo sabakabaka abakabaka mukama olwekumi netaano mukama endagaano no mukama chawani niwakyawanikibwa mukama niwakuba newatenga yangunju bunju emala okunywezebwa yali mukama newankubadde mukama yadde mukama yesu taata saasira mukama twalagaana mukama endagaano katonda wange taata munange katonda oyo abadde mukama katonda mukama nga tulungamizibwa mukama katonda mukama agalooto ge tulota gonna mukama katonda mukama tubadde mukama bayibuli etugambye mukama mukama esu Hey, tuula katonda abakatonda eyabirimu esatu mukama oganda etulagaana ndagaano nabo mukama twalagaana endagaano mukama nebikatonda byamawanga mukama twalagaana endagaano mukama n'emizimu gyetuga mukama twalagaana endagaano munange n'obuzaliranwa mukama ayi katonda abakatonda bwe twasamira emizimu bwe twasinza lubaale bwe twasinza emisambwa katonda abakatonda mukama netuwambibwa mukama sannafuga obulamu bwaffe nafuga amagenda gaffe nafuga emirimu gyaffe nafuga obufumbo bwaffe katonda abakatonda mukama naye ekiro lya leero yesu kristo bwobanga weewaayo omukama omusaala legolokosa zakariya kyawandiikibwa mu zakariya mwenda kumi n'emu mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu era naawula endagaano y'omusaayi gw'omukama ojeeyo abasibe mu bunnya nogamba mukyukira ekigo babasiba balina essuubi olunaku lwaleero omukama tukuyita katonda abakatonda leka omusaayi gw'omukama aga munange gutusumulule katonda abakatonda mukama mutujeyo omukama naga mubusibe mukama naga mubunnya mukama eyo gye batusuula mukama gye batuwa Munga Mukama, Yebatuteka Mukama, Mamasabo Mukama, Nateka Yemene Zase, Nateka Yemio Jase, Nateka Yemikono Jase, Nateka Yengaro Zase, Nateka Yamagenda Gase, Nateka Yamani Base, Nateka Yibashala Base, Natendo Oza Zase, Mukama Zawa Ndiba, Nayempito Musaigwa Yesu, Echiro Chalero Mukama, Tata Kutunule Mukama, Kusaze muenda Gandezo, Katonda Abakatonda Mukama, batulaganyisa n'amagombe tebatulaganyisa n'emizimu gyekika tebatulaganyisa katonda aba katonda mugambe yesu nyamba kyawandiikibwa mukama katonda aba katonda mukama luberyeberi kumi nambiri mukama kyawandiikibwa nogamba jajjaffe ibulayimu iva mu nsi yanyu awali ekika kyo enyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gyenikulaga egyengenda okuweeramu omukisa inakuza erinnyayo ndikwaza nnyo katonda aba katonda mukama yesu tukuyita nange olwaliro olw'omubiri gwa yesu bwetojjayo olwaleero mubikana mumawanga bwetojjayo mu bantu omuli obuwonge omuli endagaano ezo katonda aba katonda mukama n'okufugibwa sitaani babadde mukama muyinza omugambe mukama nzikyayo ekiro kyaleero nfulumyayo mukama fulumyayo abaana bange nvaayo mukama nze n'omwami wange nze ne wange mukama mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu ekiro kyaleero mukama kyawandiikibwa mukama ojabo kyandekemera ettula eh, essoko lyo olwomukaaga lyokutuuka okuwulire katonda aba katonda mukama n'amaaso g'omukama gazibuke owulire katonda wange okusaba mukama nakamu nange kwe tukaabira emisana eh, n'ekiro mukama n'abantu b'omukama katonda aba katonda mukama otusumule mukama mu busibe bwa sitaani mukama nange abadde atufuga mukama katonda aba katonda mukama yesu gye twagenda eyo gye batwala mukama eyo gye batuteeka mukama katonda aba katonda mukama munzijjayo mulinnya eryayesu omwana katonda omulamu nze n'abaana bange nze n'omwami wange badde sobola kulwana lutalo katonda aba katonda mukama kubanga omulabe sitaani yabadde anfuga akamwa kange mukama kabadde kawambibwa nga njogera bubi mukama katonda aba katonda mukama saami yawamba olulimi lwange yawamba akamwa kange badde ennyomba buyombi katonda kagwawo mukama naye olwaleero mukama olw'omusaayi gwa yesu munanza akamwa kange munanza olulimi lwange ontukulize ddala mukama akamwa mukama katonda abakatonda mukama bwe yawaisaya mukama akamwa mukama n'olulimi lw'abayigirizibwa kyawandiikibwa mukama mu kitabo kya isaaya esula ey'omukaaga gy'omwaka uziya mwe bafiira isaaya mwe yalabira mukama nampa olwaliro mukama tubadde ne bawuziya n'ataaba okwogera ogwi n'ata oluluyimba olugambo lwonna mukama ennaku n'okweralikira mukama mbadde neewuziya katonda aba katonda mukama wuziyawo olugambo wuziyawo okwogera obubi wuziyawo obusungu katonda aba katonda mukama mbadde mukama ng'akamwa gange akamunange sebo bayibuli etugambye isaaya n'ayogera mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu ng'omugambye katonda aba katonda yani anansugendera n'agamba nsuuna omukama ntuma katonda aba katonda mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu n'okuula akamwa ka isaaya namuwa olulimi olw'abayigirizibwa katonda aba katonda mukama kwa yesu kulongozeze ddala akamwa mukama n'olulimi mukama endowooza mukama weetaaga mukama otuwa endowooza empya mukama nga tuyingira mu ndagaano ya katonda ey'omusaayi gwa yesu ogulina amaanyi musazaamu olwaleero buli ndagaano zonna ez'emyoyo gyonna mukama gye baatuwaayo mukama egibadde gitufuga mu linnya lya yesu omwana katonda omulamu sazaamu endagaano ey'obusamize endagaano endagaano ey'amalogo endagaano mukama gye baatuwonga mukama gye batuyingiza mukama sazamu endagaano ey'omusaayi gwa yesu ogwogwo tusobola ogwo tujamubunya obwobwavu obwezizimu obwokubonaabona obwobutafumbirwa mukwano gwange ologoka ekiro kyaleero samba bulangeti eyo nyambala amaanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya erya yesu omwana katonda basi ingira munda mu ndagaano ey'omusaayi gwa yesu moyo wa mukama ajja n'atula munda mufe n'atuwa amaanyi netulwana entalo n'asiguukulula bye baatusimbamu olwaliro tumuyita asiguukulule katonda erinnya lya yesu omwana katonda omulamu la buli kyotazimba katonda aba katonda mukama tulumbagana olwaleero mu lya yesu buli mwoyo gwonna mukama ogubadde gufuga emirimu gyaffe egyemyo gyonna mukama ate egitambulira mu nte egitambulira mu bafu ngitematema ngeyuzaayuza ngyokya omuliro lya yesu omwoyo gw'obwavu omwoyo gw'obuddu omwoyo gw'amabanja mukaaga mu kyangeyo essula ey'omukaaga olunywa olwa satu mu ebiri lakaku lwa ku mukazi oba omusajja gracias atrás. kukosa yorwariro nkyakalulire nga omusayi gukoza endowooza yonna gukoza omulooyo gwo o oh, jesus lord mukama ayagala akirira ekkanisa teriiko balaba nolutunyira okkanisa emufaanana kanisa eri mukifaananyi kye o oh, jesus lord mukama wajja otuwa obulamu obutaggwa osobole okubeera naawe mu ggulu mu bulamu obutaggwawo naye ensi gyotunonyeemu Scan chono journal na dana teka mkontoro ye na teka mie mioyo ye mimunda zaffe ate nga gwoli mutukuvu yesu lord mukama katonda la kutwala kiddugala chori. naye leka omusaayiwa ogutunaasemu kama twerenyeza ddala byonna ebadde bitusumbuwa kitange ebadde bituddugaza ebyamalo byaffe mukama kyangu yesu kristo mwana watutonda bitunaazeemu era obitutamize ddala kitange atagwawo yesu omusaayiwa weeguli kitange otunaaza omusaayiwa weeguli otunaaza kitange abantu badde twenyumiza mumalala tubadde twenyumiza busungu nti ezo obusungu obwange bwakikaawo obwobujjajjange tebuvaawo naye olwaliwaliwo omusaayi ogw'omujjawo mukama otugamba tetwenyumirizanga mu kibi ஓ இயேசு ஒட்டுக்காரர் செய்யுமதி சாகம் தழிவு தூக்கி போ உங்கள இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மீட்ட அவற்றுச்சம் கட்டுண்டு வச்சு வர மாதிரி வர முக்கமா கொட்டுச்சே மொய் பண்ண ஜாசுதானி இச்சு வந்து கொண்டு வரீங்க ரொம்ப சிகிச்சை கொடுத்த பிட்டாலி ஆகும் தூக்கி வச்சு தூக்கி சபி பாலாகட்டே கொடா leeta omwoyo gw'omutukuvu kaakati kitange leeta omwoyo gw'omutukuvu mukama ayingire mulamu waffe atukontrolinga endowooza kitange ffenna abalokole mukama tubeere e, e, kanisa emu eri mu bumu nga ffe tulina endowooza emu ya yesu kristo ayi katonda w'ekitiibwa ffenna mukama tonda ngaotuyingiza amafuta nga aganuwa osobole otutaasa mu kontrole ya sitaani ebintu bino byonna ebyebweru mukama ebibadde bitaliiko kontrole mukama bizitusa bingi mukama abazungu abalina n'essente zibalemeredde abantu abagagga bibalemeredde naye gwe atalemererwa mukama ogenda tuyisaawo mukama katonda w'ekitiibwa taata yesu ayi katonda w'ekisa namayibona mukama jangu okotoolinge obulamu ffe bwonna kitange waliwo omuntu nga obadde nga omwoyo gwe okotoolingirwa bulungi nnyo naye ng'olina amakesi mangi era ng'ogawa banno naye nga gwe tegasobola kukolera kubanga ebweru sitaani abadde akyakotoolinga omulala oh, ng'omwoyogo ogukola osabira abantu ne bafuna ebintu naye nga gobyesabira tosobola bifuna kubanga ebweruwa kyaliyo kontrolo ya setaani oh, yesu ndaba yesu ng'afuluma kakati kulwendagaano y'omusayi gwe yesu otujja oh, mu bunya obwo obwebweru mulaba sitaani wadde atukontrolingamu obunya obwobwavu obunya obwobugumba obunya obwobwendwadde zonna yesu lod eyo endwadde ekulemeddeko olwaleero baya kansa bayaki sitaani yabadde akireeta yekka akontolingebwe naye bujjeewo ennaku n'okutya n'okweraliikira sa nebadde akontolingamu endwadde egenda kakati nevaawo ekikolimo kivaawo kubanga oli yennyini akontolinsa omwoyo gwo gyo yennyini agenda okujjawo kikolebwa ekyo ekikolimo kivaawo obi bonna buvaawo muli yera yesu mukama twala ebikolo byaffe byonna kyangu kyewo kitange mukama nkuwula omweyo womutukuvu olwaliro leka tukulembere kitange buli muntu yenna mukama akulembere omweyo womutukuvu katonda wange yeka asobola otuyisa wetwanditasobodde kuyita yeyeka asobola otufula yetwanditasobodde kufuuka yeye kama kama katonagenda otutuusa otandisa obudde kutuuka abaana ba isirairi tebakisobodde kutuuka mu nsi ensuuzi naye ku lw'omwoyo gwe baatuukayo naffe mukama katonda olina ogenda tutuusa tatandituusa obulamu bwaffe bwonna we are going to become unique people tugenda kufuuka ab'enjawulo kitange tugenda kuweesa ekitibwa ku nsiku naye mukama era tufunye essuubi nti mukama terina omu agenda kusigala nga bw'abadde kubanga olabira ekigambo kituukiriza weebale nyo mukama katonda w'eggulu okibazi okikola mu linye lya yesu weebale mukama weebale yesu kale n'omukwano gwange nga bulijjo bwenemisana bwe naggambye tosuula kigambo kya katonda buli kyebagamba yensonga lwaki tuwandiika ensonga eh? lwaki tuwandiika ofuna ekitabo n'owandika kubanga ebintu bino mukwano gwange oteekwa okubanga tojja bitereka mu butwego beera nga obiwandiika obanga olina likoda osobolenga okubikodinga nga okolaki oddamu nozza obwenkulumu noddamu n'owuliriza noddamu n'osoma n'osaba obulamu bwo tebuyinza kusigala nga bwe lubadde mukwano gwange yesu kristo anagenda okujja otutwala ajja kusanga nga you are perfected omaze okutuukira muye n'amaanyi mangi amiina akati era nga tugenda mu ssaawa y'okuwaayo njagala nkujjukize nti uh, kuwaayo kikulu nnyo nnyo nnyo oba kusigamu ebyomwoyo kusigamu ebyomubiri era uh, owankayo ng'oyagala nga teweemulugunya towuliza nga bantu bagamba nti ate kinakiki gwe katonda yekka gwoba owuliriza kyagamba kyova okola naye nga kikulu nyo okuba ne financial contact ne katonda wakati byenfuna bino nga bimaze okwononeka gwe tojja genderera mu kikungu ekyo tojja genda mu kikungu ekyo kubanga gwe katonda alina sheya mu byenfuna byo oli owaayo agenda yiga okuwaayo ekimu ekyekkumi yiga okuwaayo ensigo osige emirimu gya mukama katonda yiga okuwa ekiweebwayo yiga okuwa ekibirebirye yiga okweyama olina byotunda ttaka bikyogambe mukama katonda eh, ettaka lira omukama bondeetera abaguzi baligula mukama katonda ŋenda kukolera bwenti ŋenda kukola bwenti kugamba katonda omuteeke mu ddiiru katonda akola obwa buloka n'okusinga abantu abalala bonna gankubuulire agenda kukolera obwa buloka bwewuunye enyumba abapangisa temuli ogambe mukama katonda bumpeesera abapangisa මේක කොල්ලි රබු එන්නේ නැවේ. අමිනා, ඉගොප්පේ අවශ්‍ය ඇසෙන්නේ ඔකනම් චීටි චුන්නම් කා බොඩි කොල්ලි රචන වෙන්නේ ෆුන්නේ රෝමුරි මුකම නම් පෝ මුරි මු. මුකම කටුන නේද කොර වේසු ඔම්සාරු සෝකා නේ ගොපුවා. කගම හොයේ යමබෝතු කටුන නේ ආබාලි නදීරු. මු වියෆුනාජෝ ඉරාගේ නෆාගව අසෝලේ සියා නොකිරෝ කොයෝ. අසෝලෝ කුජේ යාබාටු නබුන්නා නාකුසි සිංගාහෝ. කුමංග නයයි නවා ෆුනිරා. agamina ekigambo ekyo nyala okikwate akati wandiika enamba zino okusobola okuyisa okukiweebwayo kyo nagaa nti oba oli kumpi osobola okujja wano entambula eyaggoddwawo osobola okuvuga nemmotoka yo pikipikiyo kagaaliko oba engeri yonna reseptioni wano weeri nzigule osobola okireeta naye nagaa nti labira ddanga oteeka ku reception ate owandikeko essimu yo nate tokizabwerwa awo onaona abafere bali awo bayitibwa bungi ate n'abalala bali ku facebook ku youtube bateekako ekifaananyi kyange ne batandika okusabira okwo sente esente tuzogeraku wano wano wano nga ku radio mu lujjudde naye omuntu aza okusabira awalala wonna osimu baoluddawa mudduka enkwegayiridde tokkiriza n'omundu ogumu sente yeteekwa okutuuka bulungi era bwebanga omuntu azikusabidde ebweru wa lwediyero nga twogera njagala obeere nga omukubira ku ssimu jajiwulira nga tagikwata kubanga amanyi ojja muzuula eddoboozi aleruya akati essimu ze zino zenjagala okozesa zonna ziri mumanya ga musuma pastrik kisitu esooka eri ziro musanvu munaana musanvu ziro mukaaga emu satu biri ziro eddako neebeera zero musanvu munaana mya musanvu mya ttaano zero ttaano biri ettako naye ya mtn eri zero musanvu musanvu bbiri ana mu bbiri nsanvu mu nnya ataano mu bbiri ate ne airtel neebeera zero musanvu zero emu emu emu mwenda munaana mwenda mukaaga aha owandi badde oyagadde momope eya mtn ojja kukunyiga star emukaaga tano star satu hash oteekemu machant code ekutuusa ah, ku mutunde christian fellowship account ejja kuba satu emu taano mwenda emu emu endagiro eyo ejja kulagira paka mutunde christian fellowship account ate bw'oba oli ku airtel ojja kuteekamu star emu munaana ttaano star ttaano star emu zero hash marchant code ejja kubeera kikumi kikumi mwemu bibiri asatu musatu eyo nayo ejja okutuusa ku ndagiriro paka mutulekusendufeshi ah, weebweru mawanga ag'ebweru gonna uh, oyinza okukolesa uh, money express money gram western union world limit uh, ebitongole ebyo byonna oba osobola okukozesa amasimu gali getulabye waggulu byonna teeka mumanya ga patris kitu ojja kubanga mukama katonda abikutuusako obulungi teweerabira ku sande sinzi ezo nkusomedde sinzi enya nya oba taano zijja kubanga oteekako onyikire mu kigambo kya katonda mwana wange ojja kubanga obulamu tegusigala nga bwe nkale teweebaka wakyali omuweereza omulala jja akutwale ate okubeerawo kwa mukama katonda okuddako nga atusooke tufunemu okusinza mukama katonda mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu obulamu obweyongera okujjukira mu mukama ekitiibwa kidderi katonda waffe eyaweebwa obuyinza mu mawanga gonna eri katonda waffe eyaweebwa obuyinza ekitiibwa kidderi katonda waffe eyaweebwa obuyinza mu mawanga